close to my cheek. Don't you smile, or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes and the touch of your hand leaves me weak. And my heart, it may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call. I would be, I'd be caught in the undertow. So you see, I gotta say no, no, oh. be caught in the undertow. So you see, I have got to say no, no, or oh, på avlösning. Men övriga partiledare lyfte en efter en fram sina profilfrågor. Sverige. all or nothing Isn't that a great chart? Thank you. Thank you very much. 1 mars 2014 har vi haft det här tillståndet för webbradiosändningar. Vi har också referensinspelning till vår eh, riksdagsdebatt. Just nu på SVT2. Som även direkt sänds i program 1 intresseklubben kan notera följande. Jag har slängt en soppåse. Mycket intressant. Och har jag tagit mig till eh, Ica-butiken också. Gubbarna gräver med en grävmaskin där på avspärrningen. Jag har avspärrat och avstängt mellan eh, Granhultsvägen, eh, Granhultsvägen och Hyttgatan. Så håller man, Hedemora Energier som håller på och gräver. Och ovanligt rent och fint också faktiskt utanför Ica-butiken och i buskar och så. Det var mycket värre förr. Det verkar som att det är någon folk som har städat upp det. Och de här romerna, eller senorna, har också lämnat uppställningsplatsen för husvagnar också. De har stått ett antal dagar utan tillstånd. Jag har gått eh, Gamla Stationsgatan där. Där mötte jag någon med hörlurar där kom på Lensväg 270, passerade Russinbackens behandlingshem och förbi Trollbo och förbi Långsbo nedlagda skola och även Solhems vägerhem förbi vårdcentralen och det nedlagda äldreboendet Solhems gården där gick en bit också på den gamla järnvägen eh, mot Långsötan här. Uppehållare varit blåser hemskt kalla kyliga vindar och i morse har jag beställt faktiskt här från engelsons.se nya kängor och det är ett stort behov av detta läget har varit akut faktiskt sedan flera år och det har inte blivit av och till slut så blev det så att jag var tvungen att slänga två par utslitna, trasiga kängor och även ett par väldigt trasiga vinterstövlar där. Jag har ett par halvtrasiga regnstövlar som fungerar som vinterstövlar i akutläge här och de här kängorna jag har nu kan man visserligen gå i men inte speciellt länge till och på grusvägar kan man ibland få in grus i, i de här faktiskt, man får sparka ut eh, och eh, nästa månad ska jag beställa på allroundstövlar också från eh, engelsons.se och i augusti också vinterstövlar där. Så det blir några hundralappar per gång där och jag har även kollat fast i fastighetsboxen här. Jag har kontaktat Hedemora på städer också här. Men eh, okända personer, kulturbrikare troligtvis som borta vid sopbehållen har slängt USB kablar på marken och stora papperspåsar fulla med kläder. Jag har inte sett några fastighetsskötare här, men hon skulle säga till någon, Stefan Ja, det behöver städas upp eh, faktiskt. Grådaskigt och försiktigt kallt, cirka 10 grader bara och väldigt, väldigt besvärliga vindar och blåst här. Så jag har duschat igen och sen så jag inte riktigt, jag har väl bara ätit en för alla faktiskt, ost och skinka och så. Och någon energidryck och legat i sängen och vilat. Jag en liten sån här kokosboll också. Ja, inte en egenboll. Jag ser Stefan Löfven på tv. Har delvis också i sängen lyssnat på P1 via natten. Har hört den här riksdagsdebatten. Där Eh, Åkesson var ganska bra faktiskt där och Jan Björklund medverkar ju nu för sista gången nu. Han är ju avgående eh, partiledare för Liberalerna. Och vi får se vem som kommer att bli den nya partiledaren för Liberalerna. Han ska ju väljas nu i juni månad. Och jag har noterat också här från kommuns hemsida att det finns tre stycken miljöinspektörer. En heter Jan Alfredsson, Jari Arvola och Maria Blomqvist som ersatte en Sara Olofsson tror jag, som är föräldraledig och tidigare så fanns också Matilda Larsson som har lämnat det. Jag har försökt att ringa här Jan Alfredsson Jan Alfredsson, miljöinspektör på kommunen, ska återkomma klockan 12.30. Det ligger en ganska stor hög med skräp på gropvägen och väntar. Som har legat länge faktiskt. Och den har inte försvunnit. Jag ska försöka se om man kan ringa honom här efter 12.30 och att han ska notera gropvägen som ligger norr om Laggarbacken. Det är infarten till gamla grustaget. Där ligger en präktig hög med skräp som jag har lämnat där har dragit ut från området. Och det är så pass mycket skräp så jag kan inte ta hand om allt det där. Och eh, det är någon Marmorstein här som kommenterar också på tv utan ljud nu. Kopplat till datahögtalare. Jag vet inte om hon är judinna. Marmorstein. Eh, det låter nästan lite eh, judiskt eh, faktiskt. Det är så kallt här och blåsigt så jag var tvungen att stänga i köket här. Ynka 10 grader men på fredag så kommer faktiskt eh, sommarvärmen tillbaka och det ser ganska bra ut sen med sommarvärme ett antal dagar framöver sen från och med fredag så att om vi håller ut nu så kommer det att bli betydligt varmare. Jag pratar i alla fall om Långsötan här. Jag kan inte veta vad ni får för lokalt eh, väder. Och när det gäller lokala nyheter här så kan jag rekommendera eh, adressen annonsbladet.com. Där kan man läsa som pdf-filer de olika upplagorna här. För att eh, nu hade ju annonsbladet också kommit här. Man kan läsa den som pdf-fil och lokala nyheter kan man också få från SVT Dalarna och Sveriges Radio Dalarna. När det gäller de här olika övriga Dalatidningarna så är det väl faktiskt så att det är jag förstår 100% betalväggar man kan alltså inte läsa artiklarna man måste betala, man kan se en rubrik och något av texten så det enda som är utan betalväggar är ju SVT Dalarna och Sveriges Dalarna samt annonsbladet.com. Det finns kanske någonting mer också som heter Dalabygden och sånt. Och eventuellt några slags lokala sidor också där. Men eh, de större Dalatidningarna här som Ludvika tidning och Falukuriren och Avesta tidning och så vidare. Södra Dalarnas tidning och Mora tidning och allt vad det heter här, de är väl då betalväggar. Man måste betala för att kunna läsa de här eh, nyheterna. Och eh, enklast är kanske att ha SVT Nyheter-appen i mobilen och upp eh, lokalt då på Dalarna där. Eh, sen vi den här ledaren för Moderaterna här. Som är väldigt pigga på att attackera Socialdemokraterna främst. Och det går inte bra för Moderaterna. Det går dåligt för Miljöpartiet. Och det går dåligt också för Moderaterna. Ulf Kristersson har inte varit något lyft för partiet faktiskt. Och här munhuggs man också det är främst mellan Socialdemokraterna och Moderaterna som de hårdaste tongångarna går faktiskt. Eftersom partierna befinner sig på olika sidor av politikens eh, block där. Eh, ja. annonsbladet innehåller ju mest annonser men det fanns väl också några sådana här lokala saker också, aktiviteter som händer här i Dalarna. man kan även läsa de andra upplagorna också förutom Hedemora Säter där med Ludvika och så vidare. Annonsbladet.com och senaste numret högst upp och sen trycker man på de olika avdelningarna eh, för olika områden och läser som pdf-fil. Man kan ju undra också varför man inte har beställt eller varför man inte har beställt någon kängor tidigare det blev det av i alla fall och eh, tog bort mitt eh, tidigare mobilnummer som jag inte har och det kommer en avisering via vanlig post. Det här kommer att handla, ham, hamna på Ica-butiken i Långsuttan och om det inte framgår av aviseringen så måste jag ha tag på det här kollidet från Ica-butiken och sen måste jag kontakta Postnord Eh, och beställa hemkörning faktiskt för att jag har inte någon, någon legitimation här. Och sen så får vänta på att brevbäraren kommer med det hela. Man kommer att få någon form av avisering från posten där via e-post Man kan se vilket datum som hemleveransen sker och då med den vanliga eh, lantbrevbäraren här. Vi gjort tidigare också ett paket från Claes Olsson där. Och sen eh, signerar man eh, i den här tjänstemobilen helt enkelt elektroniskt. Eftersom jag inte kan få ut det från ICA-butiken. Jag har inte haft någon legitimation på flera år. Så är akut läge med nya kängor och nästa månad blir det allround stövlar som kan fungera både som regnstövlar och vinterstövlar men eh, i augusti ska jag köpa också vinterstövlar också där, lågskaftade. Jag såg att det fanns en mycket liten lägenhet ledig nere i Hedemora där, Stationsgatan faktiskt när man på <laughs> ja, lite drygt 24 kvadratmeter med kokskåp Jag började ju faktiskt med min första lägenhet i Midsommarkransen, det var på 19 där. Ja, det är ganska dött och ödsligt faktiskt här. Jag har inte sett någon sån här fastighetsskötare idag. Och det är några okända människor här borta som har slängt eh, en väldig massa USB-kablar på marken och stora påsar eh, fyllda med kläder. Och när jag skulle ringa till felanmälan så kom jag till Securitas så att jag ringde upp en sån här vanlig uthyrare och tipsade om detta problem. Måste, hon måste kontakta någon fastighetsskötare som rensar upp, ställer upp eh, på platserna. Att det är barnkläder och så som är slängda i stora eh, papperspåsen Ja, jag mötte någon också på stationsgatan men nu hörlurar men jag har inte sett speciellt mycket människor som har varit ute och gått här precis. Eh. Och jag mötte väl kanske på tidigare gamla järnvägen så mötte jag väl två kvinnor så. Eh, faktiskt då. Det jag handlade var inte så jättemycket men jag hade två tygkassar i varsin neve där. Och så har jag rensat bort lite mindre skräp. Dessvärre fanns det faktiskt lite skräp på några ställen här som jag inte orkade med för att det var så blåsigt faktiskt. Men eh, lite grann av skräpet har jag helt enkelt eh, tagit bort där. Sen fanns det lite mer, men det ser rätt bra ut i långsiktigt faktiskt. Det har sett mycket värre ut faktiskt och det ser ovanligt bra ut ändå. Även om man kan hitta lite skräp ändå. Och om det är vägföreningen som har gjort det kanske så har man satt ut så här blomlådor också på flera platser här med vackra blommor i. Ja, vädret, vädret är inte bra. Det är framförallt väldigt kallt och kyligt. Vi har cirka 10 grader i Långsjötan idag. Och ännu en väldigt kall, kylig och förskräckligt blås idag. Väldigt otrevliga vindar faktiskt. Jag var tvungen att sätta på mig den här Helle eh, Hansen-tröjan som jag hittade på eh, ett elskåp på hins ut i vägen som en halskrage där. Den är bra varm. Riktigt kallt och kyligt faktiskt och vi kan se att från och med fredagen så kommer vi att få betydligt varmare här uppe i Långsuttan. och eh, från och med fredagen så återvänder faktiskt sommarvärmen en period framöver. Så det är mycket positivt det tycker jag. Ja, man är ute och travar här och igår så lyckas jag ju faktiskt med att komma eh, Flyttesjövägen via Kempobergsvägen och hyggen och vandringsleder och fortsätta ytterligare några kilometer och komma fram till Eh, Fritjösjövägens vändplan och även komma in bakom sockenskylten så att jag var inne i eh, Stora Sked vid socken och Seters kommun där. hade ju då utmed Flyttjösjövägen hade Karl Edin AB utfört avverkning eh, för mellanskog där på två hyggen Jag kunde inte se några ladesvalor och det var en ormbråk som seglade över området där ett tag och ni hörde mig igår där så hade jag faktiskt upptäckt eh, nedskräpning också eh, på sidan om eh, Flyttesjövägen. Man brukar inte se mycket människor där men det var några okända människor som har skräpat ner och det var en Billyspåse ytterligare en trasig plastpåse det var två trasiga vantar handske och ett antal kartonger och såna här necessärer där som jag kunde stoppa ner i den här villespåsen och slänga i, sop äh, Ja, Flyttjösjövägen ligger, ligger ju cirka 7 kilometer bort från långsutan och det är en återvändsväg genom skogen där så att det brukar jag inte se mycket människor precis men det var ju bra i alla fall att vi fick syn på det här skepet och jag vet inte var de här ladesvalerna har tagit vägen, de brukar ju jag flyger i luften där. Ovanför sjövägen. Hur har det då hamnat i Rättvik? Ja, men finns det något svenskare än Dalarna? Dalarna är en viktig region för oss på Riksbyggen. Och vi vill liksom ställa det här någonstans i Sverige där vi tycker det hör hemma. Boka in sig i bastun. Absolut, det är gratis, kostnadsfritt. Vi sänder från d datan här eftersom det pågår en uppdatering av c datan här och nästa år så upphör all eh, upp, uppdateringen av Windows 7 där. Så därför sänder vi från d datan idag. Jag ska se om jag kan ta, få tag på en eh, miljöinspektör här. Som heter Jan Alfredsson på kommunen efter klockan 12.30. Det ligger ju en ganska stor hög med skräp på gropvägen och väntat bli hämtat har legat väldigt länge där faktiskt då. Jag försöker tjata på kommunen här och försöka få bort det där. Vi har varit uppe vid Budkärnen också där. Och vi har varit Hällsjön runt och vi har varit i Stjärnsund och så. Men nu är det mycket dåligt väder här, mycket kallt. Det är cirka 10 grader och väldigt kallt och kyligt och förskräckligt blåsigt. Det är så kallt och blåsigt här så jag var tvungen att stänga köksfönstret faktiskt. Det är riktigt otäckt eh, kyla och blåsen är hemskt. Ja, det var inte mycket folk på Ica-butiken direkt. Det var väldigt lite där. Eh, man ser inte mycket människor långsiktigt alls faktiskt. Det är väldigt eh, ödsligt här. Minst sagt, det är nästan tomma gator faktiskt. totoödsligt. Verkligen, det är uppgrävda gator och så. Men eh, jag fick väl se också att man har från vägföreningens sida börjat, har börjat att återställa asfalten efter tidigare grävningar. Det var ju på eh, Bergmansvägar där man lagt på asfalt och så. Eh, så att man har ju påbörjat det arbetet med att återställa asfalten också här på Storgatan och så. Ja, det är ett stort antal ställen som man måste belägga asfalt på här efter fibergrävningar som hållit på i flera år här från Telia Skanova och att ansluta villorna till fiber och dessutom har Hedemora Energi grävt också på ett stort antal ställen här. Så att det eh, är mycket beläggningsarbete som väntar här i sommar. Klostergatan ser för äcklig ut faktiskt. Det är ju grus och stenar överallt där. Men det ska ju också asfaltsbeläggas senare. Man står för närvarande och gräver också i korsningen mellan Granhultsvägen och Hyttgatan helt av, avstängd. Det är ju byte av starkströmsledningar och underhåll av vatten och avloppsledningar som utförs av Hedemar Energi eller entreprenörer Det är ett eh, försiktigt väder faktiskt där och det är väldigt kallt och kyligt och försiktigt blåsigt faktiskt men eh, tittar man framåt här så ser det bra ut när det gäller sommarvärmen som ju återkommer från en fredag här. Nu pratar vi om Långsuttan här i alla fall så vi får hålla ordning på ert eget lokala väder. Men från och med fredag så ser det bra ut och är det faktiskt sommarvärmen tillbaks ett antal dagar här framöver sedan. Det vänder alltså och värmen kommer tillbaka från och med fredag här. Om några minuter ska jag se om man kan få tag på en miljöinspektör på kommunen som heter Jan Alfredsson och påtalat problem med en skrephög som har lagt på gropvägen eh, infarten till en gammal grusgrop där ligger norr om Laggabacken har legat ganska länge där i flera år. Jag har dragit ut det mesta av skräpet och samlat i en stor hög. Det är sådana stora mängder så att jag kan inte fixa det själv. Där. Tillverkningen av tre märken av yoghurt och fil kommer från och med maj nästa år att tillverkas i Hedemora. Idag levererar 60 dalagårdar mjölk till mejeriet men enligt mejerichef Staffan Eklöv kan det bli fler gårdar framöver. Vi har mjölk i företaget så det räcker till men uh, oavsett det här så känner jag ändå att det skulle vara trevligt med lite fler gårdar i närheten av mejeriet och det går att få tag på. Vad gör ni om det inte räcker? Finns det någon backup-plan? Ja, mjölk har vi i företaget så det räcker till totalt sett, det vet jag. Så det, det, är inte så. Men då kanske den kommer från andra delar av landet så att säga? Det kan vara då att vi har någon svensk råvara. Säger Staffan Eklöf på Grådö mejeri. Han intervjuades av Alva Snit. Så har vi Dalägg också, som har någon sån här uh, värperianläggning också tror jag, i Svinö. Svinö någonstans där upp och man paketeras in i Långsötan här. Alla de där äggen. Eh, och kontoret ligger i Långsbyn där. Styrelsen går nu ut med en uppmaning om att lämna björnarna i fred. Så här säger Marie Edvall som är rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna. För om de vänjer sig vid människor och så, så förlorar de ju respekten för människor och björnar kan ju bli farliga om de kommer för nära. Ja, var inte för nära björnarna. Det är uppmaningen alltså. Två minuter och halv ett är klockan. Det är dags att ta en koll på trafiken alldeles, alldeles strax. P4 Dalarna, Sveriges Radio för att inte säga nu, det var länge sedan jag varnade för vilda björnar faktiskt ute kring vägarna, Madde. Men eh, det blir det inte nu heller. Det är en eh, ganska bra trafiklunch får man väl säga, utan akuta hinder. Möjligen eh, planerade vägarbeten som kan ställa till det på vissa håll. Vill du läsa mer om de här planerade sakerna, då rekommenderar jag vår hemsida sverigesradio.se trafik om du vill planera din körning. När det gäller tågen så ser det också bra ut. Ett tåg mellan Mjölby och Ja, på SVT2 ser vi en välkänd person som jag har sett en gång på Stockholms central när han skulle åka masen mot Falun där. Eh, och han ser lite vildvuxen ut i håret där. Eh, lite okammad och lite stökigt kan man säga. Eh, Göran Greider. Han är väl delvis lite flinskallig faktiskt, men han har ju en hel del hår kvar där, men han har inte använt någon kam faktiskt. <laughs> ja, han ser lite märkt ut uppe i skallen där. better day. som ska bli ny eh, partiledare för eh, Liberalerna här. Jag har druckit ganska mycket vätska och så, så att jag får lite problem med blåsan när jag sitter på en stol stilla, annat än när man är ute och rör sig då. Då håller blåsan sig lugnt faktiskt, så kan vara ute i många timmar och prata ju 4-5 timmar här i mikrofonerna i mobilen eh, jag tömmer inte blåsan någonting faktiskt. Men när man sitter så här på en stol och tvn är på och dricker vätska så eh, blir det lite så här tryck i det hela här. Ja, det har varit ett grustag här uppe eh, norr om Långsutan tidigare som är nedlagt och där har jag dragit ut en ordentlig hög med skräp. Och eh, han hade även noterat skräpet som ligger i korsningen mellan Riskebovägen och Dammsjövägen. visste faktiskt inte att det fanns en miljöinspektör som hette Jan Alfredsson. Jag trodde att det var två stycken där. Och så hittade jag också att Hedemora Postiller har en ganska så liten lägenhet ledig också på stationsgatan i Hedemora där. Jag tror att de kan se tågen där från eh, framsidan. Den var liten faktiskt, en liten etta där eh, på 24,7 kvadratmeter bara faktiskt. Ja, vi har ju en tom lägenhet också i vårt hus här, men han finns inte med faktiskt. Och där han har rivit ute planket och alltihopa där, så det är helt öppet. Och det här futuristiska konstverket i form av en bastu solar. Så vi, jag tycker det är viktigt att man försöker faktiskt möta tradition och framtid och försöka göra en kombination av det hela. Hur har du hört snacket på stan om ägg? Ja, det är ju så att man får ju bort skräp här. Man har sagt till kommunen, men ibland så är det svårt och då har man ligga på där och tjata upprepa det hela med adresser och så. Och eh, vi får det se. Eh, ibland kan det ta tid och så innan man får bort det här skepet. Men eh, man kan inte göra annat än att återkomma till kommunen. Eh, man får ju avvakta ett tag där. Jag såg inte alls många människor ute i Långsötan var väldigt dött och ödsigt på gatorna här. Det är bra kallt, vi har cirka 10 grader och förskräckligt blåsigt och kallt. Eh, så att jag har stängt i köket här faktiskt. Otrevligt verkligen och hemskt vad det blåser. Vi kan se fram emot fredagen för då kommer till Långsuttan återigen sommarvärme en period framöver. Så att det dröjer inte så länge innan varmluften är tillbaka här. Och eh, vad ni har för väder det får ni eh, faktiskt kolla själva. Så att, ja... Så vad kostar det för kommun? 15 000 kommer att kosta för hela den här perioden. För kommuninvånarna? Och jag köpte fastighetsboxen. Eh, och nu hade ju då eh, annonsbladet kommit också. Eh, oklart när. Den innehåller ju mest annonser, men även en del lokala artiklar där. Annonsbladet. Punkt. Kom och där var en svarting också på fyran och då trycker jag bort honom. Där. Nu har en vit människa på femman, vad bra. Det var den sista riksdagsdebatten för Jan Björklund. Han är avgående partiledare och vi får se. Det är väl tre huvudkandidater. Erik Ullenhag och den här Saboni. Och sen är det väl också någon ytterligare person där. Och eh, jag vet inte om det här Saboni Välsö, hon blir väl hon den första svarta partiledaren i svensk riksdag tror jag. Det har väl aldrig funnits någon partiledare i Sveriges riksdag som har varit svart eh, tidigare. Och när det gäller mindre skep så får man ligga i. Men jag tycker ändå att det ser ovanligt bra ut här. Eh, till exempel utanför Ica-butiken och i stora delar av Långshyttan. Men man får ändå vara på hugget och... Jag såg en del mindre skep idag som jag faktiskt inte böjde mig ner och plockade upp eftersom det var så blåsigt. Men det var något skräp i alla fall lite grann som jag tog med mig här eh, och plockade upp. Och till och med fick med mig hem också här. Men det ligger alltid lite skräp och väntar och så. Men när det är så här blåsigt så vill jag inte eh, stanna till och kröka ryggen för mycket. Och framförallt utanför Ica-butiken och så, i buskar och parkeringar så var det väldigt bra. Jag tog bort två lite mindre bitar där. Det har varit försäkringsskräp tidigare där, verkligen också. Men eh, det verkar som att det har folk och eh, stirrat upp där. Och eh, det var akut. Eh, jag behövde akut köpa nya kängor här. Och de är beställda av Engelsons nu och nästa månad så kommer jag beställa allround stövlar som fungerar både som regnstövlar eller vinterstövlar och så med kolmaxstrumpa och i augusti ska jag beställa också lågskaftade vinterstövlar. Hoppas att de håller i många år. Jag var tvungen att slänga eh, två eh, trasiga utslitna kängor och vinterstövlar som var trasiga här också tidigare. Nu har jag några halvtrasiga regnstövlar kvar som går att gå i ett tag till men inte så värst länge till och de här kängorna börjar nu att sjunga på sin sista vers man går på dessa grusiga grusvägar och skogsvägar så kan det ibland komma in grus i dem faktiskt. Eh, Sveaskog har ju sedan tidigare kört sönder brända vägen. Eh, det var blött här i maj och då hämtade man grotflis där och då blev vägen förskräckligt eh, lerig och damm där. Och den har man täckt med lösgrus nu så att där ska vi inte gå och inte cykla heller. Vi ska undvika brända vägen. Jag har inte lust att gå där lösgruset och med dessa trasiga kängor så kommer det komma in en massa grus eller eh, stenar i, i, i kängorna helt enkelt. Och i övrigt så är ju en del också av Flyttjösjövägen ganska så kladdig och geggig där efter tidigare tunga transporter som har kört i det blöta och då blir det väldigt lerigt och dant där. Och ibland måste de här skogsbolagen också återställa vägarna och förstärka upp med grus och så eh, när man kör sönder vägarna där. Här är Ica-reklam här. Och... Eh, eh, man öppnar klockan åtta på morgonen faktiskt och det passar mig ganska så bra där. Hört något om den här riksdagsdebatten också här. Jag tyckte Åkesson var rätt så bra där faktiskt. Men det är bra att, fall att de tar varandra i hand och så för att det här handlar om politik och de bör ju kunna uppträda som civiliserade människor. Och många uppfattar också det hela som försäkligt käbblande. Eh, det är väldigt många som inte alls röstar faktiskt. tror det minst någon miljon människor så, som inte röstar. De är trötta på politik, de tycker de käbblar. Det är en massa käbbel och bråk och tråkigt, tråkigt, tråkigt. Och de flesta ungdomsförbund och partier har gått ner kraftigt. Det är väl bara Sverigedemokraterna som har vuxit mest av alla partier här. Det är framförallt gammelpartierna och deras ungdomsförbund som har förlorat väldigt mycket medlemmar här eh, de senaste åren. Medan SD har haft motsatt, eh, de har haft en kraftig uppgång av medlemmar. Och Ulf Kristersson Ulf Kristersson, den här lilla eh, gubben med starka glasögon, har inte varit någon tillgång för Moderaterna där. För att eh, det går inte bra för Moderaterna. De har svagt och framförallt så går det väldigt dåligt också för Miljöpartiet där och även Liberalerna har svaga siffror där. Men som sagt var det är många som inte röstar. De tycker det är massa käbbel och bråk bara och tycker att politik är så tråkigt, så tråkigt. Så. Ja, jag fick göra en stedinsats på Flyttsjövägen igår och det var ju tur att det låg en villuspåse där faktiskt för att jag hade inte med mig någon soppåse där. Jag såg inte många människor ute på gatorna i Långsuttan idag och jag såg inte speciellt många människor på Ica-butiken heller där. Det var väldigt lite eller få eh, kunder. De öppnar ju klockan åtta numera varje morgon och stänger klockan 20.00 eh, här. Normalt sett så får ni inte så mycket nyheter från Långsötan och sådana här orter. Det är sällan som överhuvudtaget långsiktigt nämns i media där. Det är ytterst sällan som det står någonting om Långsötan och de här andra mindre bruksorterna och landsbygden här förekommer väldigt sällan i media där. Minst sagt. Nej, men det är svårt att gå med halvtrasiga kängor på grusvägar och Ibland är det mycket grus så att det kan komma in i de här eh, halvtrasiga kängorna. Så att nu har jag beställt nya här och det ska komma en brevavisering. Jag har ingen legitimation. Så att om jag inte får tag på någon kollinummer på eh, aviseringen så måste jag kontakta Ica-butiken och sen ringa Postnord och beställa hemkörning. Och den dagen måste jag också vara hemma och passa den här lantbrevbäraren. Så att jag ser när han kommer med kängorna och kan signera eh, i hans eh, tjänstemobiler. Och eh, det är för, försäkligt dött och ödsligt överallt faktiskt här. Man ser inte många människor precis så. Igår var det ju inte speciellt varmt och väldigt blåsigt där. Man är ofta helt ensam på de här skogsvägarna. Man ser inga människor alls som är ute och rör på sig överhuvudtaget. Med undantag. Men som sagt var, det har väldigt kallt. Vi har cirka 10 grader och väldigt blåsigt även idag. Och kalla, kyliga, hemska vindar och det positiva i alla fall att från och med fredag här så kommer det att bli eh, sommarvärme igen för Långsuttans del och det är väldigt bra faktiskt. Det är ganska snart det. Jag har en liten påse här med både ostbågar och gifflar här och lite eh, juice för 19 spänn som är lite kylig här och blåbärssoppa och så har inte ätit som mat hatar. Jag har bara tagit en för och så. Jag har lagt in en del eh, serveradresser längst ner i spellistan för ett antal olika stationer som vi kan avlyssna här. Och det är ganska dött, eller väldigt dött och ödsligt överallt tycker jag här. Både i långsiktan och i byarna. Man ser inte mycket människor här. Så tingsrätten ansåg det bevisat att mannen stått i kontakt med terrororganisationen IS och skaffat kemikalier tänkta att användas till en sprängladdning. Men nu frias han alltså. Hovrättslagman Ragnar Palmqvist om hur rätten har resonerat. För att man ska dömas för ett förberedelsebrott så måste det vara styrkt att det finns ett konkret beslut att begå detta brott som åklagaren påstår. <laughs> Det finns i det här målet flera besvärande omständigheter för honom Eh, det finns hans sympatier för IS till exempel. Eh, hans befattning med de här kemikalierna. Eh, en del uttalanden i olika chattar och så vidare. Men vi har kommit fram till att steget från de besvärande omständigheterna till att säga att det är styrt bortom rimligt tvivel att han också beslutat att begå brott inte går att ta helt enkelt. Rysk polis har gripit närmare 100 personer i samband med en protestmarsch i Moskva, rapporterar flera nyhetsbyråer. En av de gripna uppges vara oppositionspolitiken Alexej Navalny. Protesterna gäller gripandet av den ryske journalisten Ivan Golunov som anklagades för narkotikabrott men senare släpptes ur sin husarrest. Demonstranterna kräver att de poliser som var inblandade i gripandet ställs till svars. I Uganda har tre fall av blödarsjukdomen ebola konstaterats. Det är första gången sedan utbrottet i grannlandet Kongo-Kinshasa började för tio månader sedan. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har en femårig pojke dött i sjukdomen efter ett besök i grannlandet. Ytterligare två ebolafall är bekräftade, skriver organisationen på Twitter. Det var nyheterna från Ekot klockan ett. Jag heter Angela Weseler. Och här är lunchsporten som till stor del handlar om... Jag försvann direkt. Ja, det försvann direkt. Ja, det försvann lika fort som det dök upp. Idag 12 ehm, juni och även imorgon 13 juni så är det eh, Hinsutan vägen avstängt för troligtvis eh, beläggningsarbeten mellan Långsutan och Hinsutan. Hinsutan vägen är helt avstängt 12 och 13 juni och all trafik, gubbar och gummor hänvisas till Kempovägen så där ska vi inte heller gå. troligtvis beläggningsarbeten och jag vet inte hur det kommer gå här om det blir regn och så. Jag tror inte man kan lägga asfalt om det regnar. Det måste uppehålla eh, det faktiskt. Och troligtvis kommer också Hinsyttans vägförening att lägga eh, asfalt på hela Hinsyttevägen. Som har stora problem med eh, omfattande sprickor och potthål. Och de här potthålen har ju lagats om och om igen några slott där. Men det verkar gå sönder igen där. Jag vet inte om gubbarna kan lägga asfalt faktiskt när det, om det blir regn och så. Men än så länge har vi uppehåll här. Vi kan ta och titta lite grann på annonsbladet också sen. Som pdf här. Jag bjuder på lite musik. Lyssna till det eh, Sverige Radio direkt direktsändning från Studio den här i Långsuttan. Uh, eh, tar lite pausmusik. Idag är den 12 juni 2019. På fredag kommer värmen tillbaka i alla fall till Långsuttan. Celsiusboxen när jag kom tillbaks här. Ulfshyttans renoverade masugn invigs lördag den 15 juni. Klockan 12, det ligger i Seters kommun där. Och det är nedlagd gruvanläggning där. Och Ylva Törn också landshövding i Dalarna med och inviger där. det är Länsstyrelsen i Dalarna och Seters kommun som arrangerar. Jag kan eh, upplysa också om att kommunalfullmäktige möte kommer att ske också i Hedemora kommun här. Sankt Pauls eh, vad står det? Sankt Paulusgården tror jag det står. Sankt Paulusgården här. Tisdagen den 18 juni klockan 18.30 det är direktsänds i Hedemora Hedemora närradio. Den är så svag så att den går inte upp till oss utan faktiskt här då. Egentligen ska man ju sända webbradio också då på radiohedemora.com vilket man kanske nog inte gör typ. Men man kan följa mötet via webb-tvn här. Man får leta sig fram med länkarna där från hedemora.se och sen finns det arkiv också där. Jag kan åka buss också, men det är inte Stockholm där. Göteborg, Göteborg kanal kan man åka också här. Skördefesten på Åland. Ja. Nej, så långt kom jag inte. Jag har bara två ben och jag måste sköta om eh, Sverigekanalen här. Eh, nu ska vi se, Dalhalla, det är någon nedlagt eh, kalkbruk va? Det var ombyggt Dalhalla, Kalle Moreus 13 juli kostar 1695 kronor. Ulf Lundell kommer att spela också den 30 juli 1390. Vippin Wheelofs också Dalhalla där. Carola med mera kommer också till eh, Smedjan i Stjärnsund och söka på smedjan i stjärnesund.com Fredrik Svaner. Ja, till Långsjötan är det ingen som kommer och spelar, det kan ni glömma där. Eh, dansbanan eh, som har upprustats här, men ingen som spelar alls. Det är dött och ödsligt rent allmänt här och trasiga uppgrävda gator och stolpar som lutar och skrepigt, men inte så farligt skrepigt ramp som var förut. Det ser rätt bra ut på den fronten, men gatorna är uppgrävda här och det behöver återställas asfalt. Men jag kunde se att man har börjat med det faktiskt vägföreningen här för att lägga tillbaka den här asfalten man har grävt tidigare. Nej, det händer inte mycket och i byarna händer det ännu mindre faktiskt där... Uh... Det positiva i alla fall är att sommarvärmen kommer tillbaka igen från och med fredag. Nu pratar vi om långsuttan då. ser alltså, man lite evenemang som kan förekomma ute i bygderna här. Man tömde ju fastighetsboxen och var den eh, där papperstidningen med och eh, barnavårdscentralen på familjecentralen i Avesta eh, lasarettet och det kommer att stängas helt från och med midsommar och orsaken är personalbrist. Det går helt enkelt inte längre. Sen ska vi titta på de andra upplagen också här. Det går ju inte att läsa de här dalatidningarna. De tar ju betalt i betalväggar. Det kanske finns någonting som heter dalabygden.se och annars är det eh, SVT och Sveriges Radio Dalarna som förmedlar eh, reklamfria eh, nyheter från Dalarna. Ja, gamla gruvanläggningar här. Det finns väl i Bisberg och vi har ju Räddningsberg här uppe och här är vi Ulvshyttan också här man har renoverat den gamla eh, masugnen där. Och även Östra Silbergs gruva eh, står det där, ja. Ja, det har funnits många gruvor verkligen är. Det fanns ytterligare en gruva tidigare också som hette Myrgruvan tror jag. Myrgruvan ute på något fält där så var det en gruva också tidigare. Ut med Hinsutvägen. Den är avstängd för asfalteringsarbete här 12 och 13. Jag vet inte om gubbarna kan få fram asfalt om det skulle börja regna så faktiskt. Då måste man ha torrt ute. Det måste åtgärdas där faktiskt ordentligt. Ja, det är problem med sprickor och potthål. Och repareras många gånger, det spricker uppe. Jag läser ju upplagan av annonsbladet här senaste och jag har den som en papperstidning också där, det är så svårt att se vad det står. Sen har man flera andra upplagor också som vi ska ta och titta på. Det fanns en ganska häftig hardcore-grupp som hette Lok tidigare eh, mellan 1995 och 2002 eh, där. Det är 20 år sedan debutplattan. Ja, det var ett jäkla drag i de här gubbarna. en artikel här med bilder på gruppen Lok. Man återförenas. Men det är kanske tillfälligt och så. Och kunde höra också på P4 att Easy Action eh, spelade på Sweden Rock och att de planerar för att även göra nya låtar så småningom förhoppningsvis komma med återföreningsplattan där 30 år senare jag har en gammal kassett någonstans med Easy Action här 80-talet eh, Tommy Nilsson på sång eh, faktiskt Svenska kyrkan har aktiviteter här. Korvcafé måndagar och onsdagar. Korv med bröd och kaffe 10 spänn. Ja, intressant. Det går inte så bra för Svenska kyrkan längre. Man har ju förlorat mycket medlemmar då. Jag har ju lämnat för länge sedan där. Man har slagit ihop samtliga församlingar till en enda med det krångliga namnet Hedemora Husby och Garpenbergs församling. Ja, här samlas man vid Ivarshyttan säger också. Gamla björkpadden vid Lassas. <laughs> och kvällen inleds med berättelser om källan och byn. Källdriktning vid källan. Jag minns på Järvafältet så var det också en här gammal vattenkälla där husbyhembygdsförening.se står det här. husbyhembygdsförening.se och ni kan läsa själva de här upplagorna som pdf. Adressen är då annonsbladet.com Nej, det är klart, det inte kan hända så mycket här uppe. Det bor inte så mycket folk. Man ser väldigt få, äh, lite människor på gatorna här verkligen är dött då, ödsligt rent allmänt här. Och det var väl kanske sista riksdagsdebatten innan sommarlovet tror jag. Och Lars, eller Jan Björklund är avgående partiledare för Liberalerna så det var hans sista riksdagsdebatt. Nordman finns kvar och man uppträder den 13 juli. Torp Avesta, står det. Och det säger också Säter. Eh, triathlon. Eh, man blandar både cykling och simning och så. Och det minns jag faktiskt när jag bodde i Siggebo där så kunde man se ner där de här eh, passerade förbi där. De cyklade och, så, och simmade och så där. och det välkända dansbandsveckan i Malung 14-20 juli Folkets park. Det är välkänt faktiskt, man kan dock inte åka persontåg dit, den är eh, nedlagd. Lasse Stefans kommer också spelar 3 augusti i Torp och Västa. De tog över efter Vikingarna tror jag, som Sveriges största dansband. Det har inte gått så bra för de här nya vikingarna utan Christer Sjögren. Det blev väl en eh, flopp. Jag ser också bilder från Husby hembygdsgård här. Skinnarbacken. Och eh, premiär sker den 29 juni äggröra och plommonkräm står det här. Jag får man brukar fira midsommarafton också där. Vilket man också gjorde tidigare i byarna. Det finns ju midsommarstång. I både Hinshyttan, Långsbyn och Västerbyn. Men det är inte någon fart kring den där midsommarstången längre. Och så är det naturligtvis också väldigt mycket annonser här för företag och eh, restauranger och så. Nej, jag har inte sett särskilt mycket människor idag och det var väldigt dött och ödsligt lite överallt och inte många kunder på Ica-butiken eller där. Man vill inte knuffas och så. Vi kan ta upp lite grann om långsidans Folkets hus också. Jag känner igen en gubbe här som heter uh, Börje Westman. Jag tror han bor en bit bort i någon villa där. Pensionär. Han, kan ha varit fastighetsskötare i många år tidigare. Men eh, För Hedemora bostäder och Folkets hus i Långsötan har fått ta emot pris också. Årets skadeförebyggare. Det har varit ett enormt arbete också med att rusta upp Folkets hus i Långsötarna. Och på sikt ska man återigen komma igång med filmvisning där. Det var ju så illa faktiskt att Folkets hus i Långsötan var nedläggningshotat med läckande tak. Det var ju brister i elinstallationer, ventilation brandskydd och tillgänglighet. Men efter renoveringen blomstrar man i verksamhet. Och den nuvarande styrelsen tog över där 2015 och huset var i dåligt skick med hål i taket när det regnade in. Elinstallationer som behövde åtgärdas och ventilation som varit avstängd sedan 1999. hur man har bekostat det här vet jag inte riktigt. Ja, det är en kvinna som bedriver fotvård också här inne. Och sen kommer det en massa annonser här för olika företag. Ja. Sen är det klart, det är mest annonser. Här ser vi också lite uh, fastighetsaffärer här. Eller eh, fastigheter till salu. Uh, eh, Säter har vi här, Östra Långgatan. Uh, Fäckeby och Landa. Ja, ibland handlar det faktiskt om flera miljoner för fastigheter. Och bostadsrätter också här. Det står det. Eh, jag kan ju nämna här fastighet en villa i Långsötan, Kullerbacken 15. 550 000 kronor, det är 6 rum. Det är 26 kvadratmeter. Plus 13 kvadratmeter tomt, 768 kvadratmeter. Kullerbacken 15. Oj, en häst går det av Västra Tesal här. 2 eh, miljoner 300 000. <laughs> Ja, det var stort. Och mycket består också av landsbygd och byar här. som Du vet. Vi ska även titta på de andra upp lagen här som finns för de olika eh, områdena här uppe. Nej, det är många som tycker att politik är förskräckligt tråkigt och det är en massa käbbel och bråk mellan de här partierna och så. Och det är klart, det kan vara lite hetsigt i, i, i debatten också ibland när många artister som helt enkelt inte har något skivbolag utan lägger upp sig på plattformar som Spotify och så. Ja, Youtube och så vidare. Man får en förskräcklig massa visningar på så vis där. cancer, men inte enbart faktiskt det också. En del artiklar och information om aktiviteter i byarna här. I Torsåker här, Tors låge, lördag den 15 juni så uppträder dansbandet Sannex. Och så information om loppis och så. Ja, man får även, eh, förutom annonser, ja, förutom annonser får man in pengar också på de här eh, fyndet där. Jag tror att de tar betalt... Eh... jag vet inte om det är gratis, det framgår inte här. smoothchoice.com. Ja, över krysset. Vi ska även se de andra upplagorna också där. Det är så många, men... Vi ska väl ta ytterligare några sådana här upplagor. så svårt med mobilen tycker jag. Med så liten skärm att eh, titta på där. Och eh, givetvis är det också då eh, dödsannonser också här eh, faktiskt. Det är folk som är födda på 20- och 30-talet. 25 och 23 och så. Så att de var rätt gamla de där. Minta och titta på ytterligare en sån här upplag också här. För att det är Borlänge, Gagnef, Falun, Avesta, Norberg, Hedemora, Säter och Ludvika, Smedjebacken vi kan få titta på. lag här för Bålänge och eh, Gagnef. Ja, det är några mil till Borlänge. Jag vet inte exakt vad det är. Och ju större de här orterna är, desto mer aktiviteter och så. Självklart. Det kan ju inte hända så mycket i de här orterna som Långsötan och så. Det bor inte så mycket folk överhuvudtaget där. Ja, vi har eh, annonsbladet här. Med en sån pdf och vecka 24. Stadsdelen Tjärna Ängar är än en gång med i polisens nationella rapport om särskilt utsatta områden. Där eh, polisen gör ett mycket långsiktigt arbete. Jag vet inte om det finns några höghus där för de här bilderna visar bara hus med tre våningar. Men eh, man har ju mycket eh, hög andel av eh, så kallade eh, kulturberikare, cirka 2000 från somalier. Och det domineras ju utav eh, annonserna. Det här är alltså upplagan för Bålänge och Gagneffe. Här är en artikel här i alla fall. Sidan 4, annonsbladet. Med Borlänge och Gagnefär. Och... Eh, vi ska ta lite större så. Av de 60 områden i Sverige som polisen pekat ut som särskilt utsatta finns Körna Ängar fortfarande med. Och eh, med anledning av att eh, polisens lägesbild över kriminell påverkan i lokalsamhället och utvecklingen i utsatta områden släpptes i veckan där stadsdelen Tjärna Ängar fanns med kallade Borlänge kommun till presskonferens eh, för att belysa situationen ur det lokala perspektivet. Utifrån underrättelseläget ges en samlad lägesbild och lägesbilden är framtagen i samarbete med Borlänge kommun och innehåller 160 frågor. Eh, syftet med lägesbilden är att beskriva verkligheten som den ser ut. Det värsta man kan göra är att gömma undan fakta. Detta förklarar alltså Erik Gatu Eh, kommunpolis i Borlänge. Och eh, han får medhåll av, eh, av Mats Löving, chef för polisens nationella operativa avdelning, NOA. som säger att det är sällan bra att blunda för fakta. Det är ett långsiktigt, långsiktigt arbete vi gör och det kan ta 10-15 år innan vi ser eh, resultatet. Brå-forskare står här poängterar också vikten av eh, långsiktighet i arbetet. I eh, Borlänge jobbas det bland annat mycket med samarbete mellan socialtjänst och eh, skola berättar Lars Walter sektorschef bildningssektorn som innefattar all utbildning, förskola, socialtjänst och arbetsmarknad. Andra exempel är människan bakom uniformen. I kategori nummer två riskområde där Tjärna Ängar finns uppräknat eh, finns det i rapporten pilar som visar eh, förbättring eller eh, försämring. På Tjärna Ängar är det varken uppåt eller nedåt utan samma som tidigare. Om det är bra eller dåligt går att diskutera. 2016 började en resa med kartläggning av de insatser som vi gör. Med 400 insatser har behov av en analys, gjort, analys gjorts där det 2018 antagits prioriteringar för hälsa, trygghet och lärande, berättar Fredrik Holm. Verksamhetschef för trygghet och hållbarhetsfrågor. Eh, som exempel på skolan och den sociala sektorns arbete nämner Walter det eh, tvärpolitiska teamet som jobbar på Kärnaskolan och Nygårdsskolan. I eh, arbetet med den sociala situationen finns bland annat målet är att alla ska klara skolan. Att fler ska komma in på arbetsmarknaden samt att jobba med unga i risk, riskzoner. Unga i riskzon behöver vi jobba mer med. Det som börjar komma på glid eller menar kommunalrådet Karin Örjes eh, Centerpartiet, ordförande i lokala brottsförebyggande rådet. En eh, stor utmaning är till exempel fortfarande att eh, många unga dras in i eh, kriminalitet och det krävs att såväl polis som kommuner och andra aktörer är uttaliga i sitt arbete för att vi ska kunna vända utvecklingen. Ja, det framgår också på riksnivå då för hela Sverige här att eh, polisens arbete med en eh, ökad lokal närvaro, en delad lägesbild med kommuner och andra aktörer och relationsskapande arbete har bidragit, bidragit till att många utsatta områden utvecklas positivt. Det visar den nya lägesbilden. Överlag har polisen lättare att arbeta i de utsatta områdena i eh, vissa områden har utvecklingen försämrats. Men på de flesta håll har det öppna våldet mot polisen minskat och fler boenden än tidigare uppfattas vara benägna att samarbeta med polisen. Med, med polisen. En av polisens viktigaste uppgifter är att öka tryggheten för alla människor, även om vi har fortsatt stora utmaningar i utsatta områden eh, ser vi att vår lägesbild. Och eh, nu vet jag inte riktigt vad texten tog vidare här, vi ska se. Jag hittar mer på den texten där, ska se. Nu ska vi ta och öka lite grann här, plussa på. Eh. Målet är insatser och andra har genomfört har bidragit till positiva trender på många håll, säger som Mats Löving. Chef för polisens nationella operativa avdelning NOA. Det är ju tredje gången polisen skapar en nationell lägesbild över utsatta områden. Denna lägesbild utgör grunden för de myndighetsgemensamma prioriteringarna av utsatta områden och fungerar som ett eh, strukturerat underlag för att samverka med kommuner och därmed öka tryggheten och säkerheten för eh, invånarna. Eh, lägesbilden bygger på uppgifter från landets samtliga 97 lokalpolisområden. Alla lokalpolisområden har använt sig av samma metod och modeller för att kartlägga vilka problem som finns. Var i områdena problemen är mest förekommande och vilka individer som orsakar dem. Antalet utsatta områden är marginellt eh, färre jämfört med lägesbilden 2017. Men vi ser en eh, vi eh, ser en förbättring i många områden. Eh, både polis och kommuner har ökat det lokala brottsförebyggande arbetet och polisen möts av mindre öppet våld. Säger Linda Staff med 2A, chef för underrättelseenheten vid NOVA, som ansvarar för lägesbilden. Polisens bedömning är att 60 områden är utsatta och 22 är särskilt utsatta. Att eh, åstadkomma en förändring tar tid och den ljusning vi ser nu är ett steg på, väg, på vägen i rätt riktning genom den eh, eh, uppdaterade lägesbilden kan vi nu planera arbetet på kort respektive lång sikt. En stor utmaning är till exempel fortfarande att många unga dras in i kriminalitet och det krävs att såväl polis som kommuner och andra aktörer är uthålliga i sitt arbete för att vi ska kunna vända utvecklingen, säger Mats Löving. Jag läste från annonsbladet.com och det var ju då eh, Borlänge och Gagnef eh, upplagan här. Så det finns ju också vissa enstaka artiklar som man kan ta upp även om det ju mest är eh, annonser som, som eh, dominerar faktiskt där. Jag läser som pdf här. ofta är mycket också eh, liknande eh, för de olika upplagorna här. Och det är inte bara annonsen, de har ju vissa artiklar också i den här annonsbladet här. Eh, som är finansieras också med reklam, jag tror att det är lite halvklart ute här. I långsuttan kan jag se genom kallt korsläge. Insynsskyddat här. Det är ju så man här kan jag i alla fall se lite grann där. Och... Eh, ja. Även evenemang också i Borlänge står det här musik och teater i eh, solsken och regn. Ja, det var en del i Stora Tuna kyrkas 550 års jubileum Ja, så gammal kan en kyrka vara faktiskt. Jag kunde också se här på tv här igår, dagen ett eh, SVT där att Eh, det fanns inga pengar till att låta ungdomarna få åka gratis på busskorten den här sommaren. Eh, statliga bidragen har upphört. och Kommunerna har inte råd. Tidigare fick man ju bidrag av staten för att låta ungdomarna åka gratis här. Men bidragen har upphört här. Överhuvudtaget. Jag har käkat en fralla idag faktiskt. Lägga ut någonting här sen köket då. Äter eh, någonting där. Jag tror att dillkött med sås och potatis som Ica-köket hade lagat lokalt. Det ska vi äta senare här. Här är det reklam för olika restauranger här uppe. Veckansträcklunch.se är försiktigt hur mycket man har grävt på gatorna och håller på och gräver fortfarande här. Det är helt stängt mellan Granhultsvägen och Hyttgatan med stor grävmaskiner. Men man har börjat återställa också asfalten efter tidigare grävningar kan jag se här. som kör eh, till eh, Kalix. Han är rätt gammal idag tror jag faktiskt, Phil Collins där. Jag tror inte Genesis ser inte kvar än så länge så. Ja, här låter det skönt faktiskt. svart ut och ovanligt kallt och kyligt cirka 10 grader försäkligt eh, Ännu under försäkligt blås ju kall och kylig dag. här otrevliga vindar verkligen tog att stänga i köket Men på fredag skulle värmen också återvända här kan man ju säga faktiskt men så att det är på gång faktiskt fastighetsaffär här faktiskt så står det att eh, ska vi se här det är eh, Sten Rune Fransson och Eva Kristina Magdalena Fransson har köpt Hedemora Långsbyn eh, banmästargränd 1 står det där så nästa gränd 1 eh, ligger väl i eh, Gustavsnes faktiskt, men det tillhör tydligen Långspin och 810 000 av Salme Irma, Anniki Kaisto och Pannula Kukuliks någonting med dödsbo för att eh, det var en villa där, Banmästargränd 1 det ligger alltså inte i Långsby men tillhör ändå Långsby. Det ligger i Gustavsnäs. Det var en villa där som man tidigare kunde se någon äldre eh, tant eh, med rullator där som bodde i någon villa. Men hon har ju försvunnit så länge. Av, avliden där. Just det, hon är död den tanten. Det var länge sedan man såg henne och hon gick lite lätt bara utanför med sin rullator där. Och det var någon firma också som har hållit på med det här huset där. Som ligger precis ut med Rensvägen. Det är alltså Banmästargrann 1. Och det ska flytta in nya människor också. Sten Fransson och Eva Fransson. Här är bara Långspel, Banmästargränd 1. Det ligger förvisso inte i Långspel men det tillhör ändå tydligen Långspel där. Det ligger några mer egentligen ligger det väl i eh, Gustavsnäs den här äldre tanten som gick omkring med en rullator där. Var gammal och skröplig och eh, det var bra länge sedan jag såg henne faktiskt. Hon avled nog nästan, nästan för förra, förra året faktiskt. Att det var förra året som jag såg den gamla tanten och det varit någon firma där och renoverat den här uh, villan där som ligger precis ut med Länsväg 270. Men nya människor kommer flytta in där Sten och Eva Fransson har köpt den här fastigheten. Banmästargränd 1, ja. Ja, det tillhör tydligen Långspel ändå där. Solhemsvägen tillhör också Långspel faktiskt. Ja, det är inte mycket som händer direkt där uppe och så. Det var dött och ösigt tycker jag. jag. Tycker inte jag såg speciellt mycket människor alls överhuvudtaget idag. Jag mötte väl två damer också på den gamla tidigare eh, järnvägen där. Som används som ett eh, promenadstråk. Ja, ja, då kommer jag att flytta in den där villan igen som ligger ut med Länsväg 270. Det var länge sedan sån där eh, äldre tant med sin rullator försvann. Hon är död och avliven. avliden men jag och det var kanske Eh, så för säkert länge sedan så jag, som jag såg den där tanten senast. Eh, jag tror att det var i eh, förra året faktiskt. Som var lite grann utanför med sin rullator där och någon firma som har, jag håller på att renovera den fastigheten där. Det verkar lite halvklart ute och försäkligt kallt och eh, kyligt och och ännu en väldigt blåsig och kall och eh, dag med cirka 10 grader faktiskt på det här. och titta, jag kan gå in på Youtube och titta på den personen som jag ska imitera. Eh, ja, till exempel då, som eh, drottning Silvia. Mm. går jag in och tittar och lyssnar och lite grann hur hon pratar. Att hon har det här ganska, pratar ganska tyst. Ja, lite så. Ja, eller Elisabeth Höglund som är en kollega till dig. Mm. Ja, också journalist. Så gå in och titta och sen se hur hon håller hakan lite högt så här. Och så, ja. Nej, men jag tittar. Hur lång tid tar det för dig då liksom, att hitta och plocka de där grejerna? Alltså, det beror lite på... Alltså, vissa hittar man... Så jag har ätit en fralla här så jag måste få någon mat i men Men jag kommer lägga ut musik i annat sammanhang. Jag försvinner ett tag från mikrofonen. Men sen försöker jag liksom hitta någon det eh, får jag behöva veta liksom också. Liksom, komisk eh, vinkel eller essens liksom, så att man känner... Eh, ja, men om man tar... Eh, eh, vilken ska vi ta? Ja, Anne Anka till exempel. Ja, hon pratar ungefär så här. Alltså, hon är så bara elak och bara... Nu bär hon också med handen. Ja, det gjorde hon nu. Ja. <laughs> men du, men okej, okay, alltså jag säger så här, egen kär som jag är. Om du skulle göra mig kan du på den här korta stunden hitta något som du känner att det här kan nog vara hon där? Hon där? Nej, men jag... No, alltså det tar lite jag, jag, jag, kan liksom inte bara... men det är inte säga. något som sticker ut så, så att jag har det liksom kastade sig över dig att du bara kände, oh, den där grejen gör hon hela tiden eller det är inget sånt som har stuckit ut ännu. Nej, nu sitter du upp handen lite så här. Ja, men det är lite, jag gillar ja. att kommendera och peka med hela handen. Ja, jag ser det. det ja. men då, då, skulle jag ta fasta på det. Ja. Mm. Mm. Ja, Mm. Men jag har ju ingen dialekt i så stor... Ibland hörs Gävlemålet. Ja, just det. Ja, du, du är inte så... Du har ingen sån... Nej, jag var inte så kul att göra märker jag. Ja, men jag får ju kolla in dig lite mer, Titti. Mm, ja. Gör det. Ja. Eh, medan jag frågar dig om Dunderklumpen. Ja! Berätta. Jag ska vara med i Dunderklumpen uppe i Döda fallet i Jämtland. Och vi har då premiär, är det tredje eller fjärde juli. Mm. Så det börjar faktiskt närma sig. Tycker du ska kolla upp det? Ja, det vore väl bra. Det skulle jag ju haft framför mig här. Men är det tredje eller fjärde så kan man ju då är det nära. Alltså då Det är ja. inte så långt ifrån varandra. Nej, precis. Mm. Så kolla upp tredje eller fjärde går man in på på Google och googlar det. Ja. Dunderklumpen 3 eller 4 juli. Just det. Vad gör du i, i den här föreställningen? Jag ska spela Blomhåret. Mm. Eh, som Birgitta Andersson spelade i filmen, tror jag. Eh, dunderklumpen. För de som har glömt Dunderklumpen, mm. det finns ju unga människor där ute. Ja, de eh, får komma och titta helt enkelt så får de se vad det är. Men det här är uppe i Jämtland. Får du ta med dig hela familjen och ha liksom en härlig... Ja, hela familjen och faktiskt min sambo Daniel är också med. Är ni i samma bransch? Vi är i samma bransch, ja, eller mm. hur? Mm. Så då kommer vi... Eh, han kommer spela Beppe Wolgers och jag kommer spela då Beppe Wolgers fru lite grann i början och sen blir jag blomhåret. Och eh, då får barnen sitta i låsen medan vi spelar, tänker vi. Toppen, och jag kommer 3-4 juli då. Du är så välkommen. Eh, en annan sak som vi inte hinner prata om nu det är att du i höst kommer också att ha en monolog som handlar om cancer. Eh, och det hoppas jag att vi kanske kan höras om när det närmar sig. Ja. Ska vi säga så? Så får jag en chans att träffa dig igen. Det låter bra. Nu när det äntligen har hänt. Eh, alltså, jag påminner om att redan imorgon så hör man Anna Blomberg i P4. 10 avsnitt och det finns redan att tjuvlyssna på på SR Play. 20 avsnitt faktiskt. Du, men det är, tio, ja, det är tio avsnitt som ligger på podden mm. som, är, som ligger där oh. redan. Men Sen kommer det 10 till så det är 20 avsnitt. Just det. Föredömligt och mycket bra. Och Dunderklumpen alltså i sommar. Tack snälla för att du kom Anna Blomberg. Tack. It's the morning after the longest night I hold your dying hand in mine I understand ska vi tillbaka till riksväg 26 och singelolyckan som har inträffat mellan Mora och Vansbro. Eh, olyckan skulle enligt de första uppgifterna ha inträffat eh, nära Brintbodarna. Eh, nu är räddningstjänsten på plats och jag har en ny position den position som gäller. Det är i eh, höjd med Vanån och eh, strax söder om Van. Här är riksväg 26 avstängd för trafik. Räddningsarbete pågår. Och som det ser ut i nuläget så kan du räkna med att det kan komma att bli avstängt i ungefär en halvtimme till. Riksväg 26 mellan Mora och Vansbro och eh, strax söder om Van, där är vägen avstängd. When you're gone, who you were still stays Cause through me your spirit will remain I'm grateful for this chance to say and to be here when you fly into the light. We're all just passing through into the past, fading footprints in a sea of sand. Weeping Willows, Let Go. I nästa timme ska vi bland annat prata om att par som tränar ihop håller ihop. Nu Ekot klockan två med Olivia Wikström. Batteriföretaget Northvolt säger nu att det är klart att starta bygget av fabriken i Skellefteå. En fabrik som kan ge minst 2500 nya jobb i kommunen. Ja, efter flera års jakt på pengar kunde batteriföretaget Northvolt idag meddela att man fått ihop pengar för att bygga en batterifabrik i Skellefteå. Fabriken ska tillverka litiumjonbatterier som bland annat kan användas i elbilar. Intresset har varit stort och nu har stora bilkoncerner som Volkswagen och BMW lovat satsa pengar. Även svenska investerare i form av Folksam och AMF satsar. Totalt har bolaget nu fått in ytterligare motsvarande 9 miljarder kronor. För Skellefteå är det här ett viktigt och välkommet besked. Lorens Burman är kommunalråd i Skellefteå. Det känns ju otroligt spännande och eh, under senare år så har vi jobbat enormt hårt för just etableringen de senaste fyra fem åren. Vad kan det handla om i mängd av arbetstillfällen totalt sett? Själva anläggningen, den Norrfotanläggningen, den, den, den inrymmer någonstans mellan 2 och 3 000 anställda och ska vara färdigställd någon gång 2023, eh, hela fabriken. Sen kan detta också innebära ytterligare två gånger så mycket arbetstillfällen. Alltså kanske ytterligare 6 000 eh, arbetstillfällen på någonstans mellan 100 och 400 ytterligare företag. Säger Lorans Burman, kommunalråd i Skellefteå. Reporter var Olof Winblad. Lidl Sverige återkallar färskkorv med ramslök och vitlök av varumärket Svealand kött med bäst före datum den 26 juni. I en rutinanalys av korven har det hittats salmonella, skriver Lidl i ett pressmeddelande. Och den som köpt korven uppmanas att lämna tillbaka den. 26 civila skadades när jemenitiska Houthi-rebeller avfyrade en raket mot en flygplats i södra Saudiarabien, uppger den saudiledda militära alliansen enligt flera nyhetsbyråer. Attacken genomfördes natten till idag och enligt statlig saudisk tv slog raketen ner i flygplatsens ankomsthall. Åtta av de skadade fick föras till sjukhus. Kriget i Jemen där de iransk allierade hotade Ja, vi kan ta lite grann här pdf eh, annonsbladet.com upplagan för Avesta och Norberg dalkarsvägen.se Kort paus Här är stormarschen. Orsa, Mora, Stockholm genomförs ju inte varje år utan varannat eh, år. Man går igenom Långsuttan här och så. <clears throat> Vi har ju sådana skyltar här för Dalkarsvägen och så. Men eh, nu var det eh, tre dagars vandringen här. Jag har tagit upp det här förut från dalkarlsvingen.se och eh, en artikel här i eh, annonsbladet här. PDF. Det var alltså årets vandring startade i Stora Tuna. Jag tror det ligger i Falun va? Nej, det är utanför Borlänge eh, och slutade i Grytnäs utanför Avesta. Under Kristi himmelfärdshelgen genomförde föreningen Dalkorsvägen årets tre dagars Vandring från Stora Tuna eh, nu söder om Borlänge till Säter. Vibberbo och med slutmålet i Grytnäs. Etapperna var cirka 25 kilometer långa. Varje dag startade mellan 50 och 60 personer. De flesta gick hela eh, vandringen men det anslöt också dagvandrare varje morgon. Som vanligt var det en majoritet kvinnor, ungefär två tredjedelar, berättar vandringsgeneralen. <laughs> ja, ett namn det, vandringsgeneralen. Jan-Olof Montelius. De eh, flesta vandrare kom från Dalarna. Men även från Stockholmsområdet och tre kom från Malmö. Äldsta, äldsta vandrers, eh, vandrerskan var 83 år. Etapperna var relativt snälla, inga höga berg passerades och eh, vädret var blandat. Eh, det var eh, småregn, sol och mer ihållande regn under de tre dagarna. På etappen Säter till Vippo i Hedemora deltog ett antal jag ska bara pilla på strömmen här. Ja, vi tappar den här strömmen men jag ska pressa på med tummen ska vi se om vi får tillbaka Nej, jag tappar kontakt med den här. Smooth jasen. Ja, nu har vi en annan station där. De strömmar. Tappade strömmen där, men jag försöker fortsätta. Ja, på etappen Sete till Vibbo. I Hedemora deltog ett antal hemvärnssoldater också från Dala bataljonen som genomförde soldatprovet. Att Vibbebo valde som ett tappmål har att göra med att där bodde Peder Svensson som var dalkarernas härförare vid slaget vid Brunnbäck 1521 vandrarna övernattade på en lo loge. Eh, vad heter det? Ja. På Peder Svenssons gård som fortfarande är i släktens ego efter drygt 500 år. Eh, år 2021 planeras en speciell vandring till Brunnbäck där slaget som lade grunden till nationalstaten Sverige kommer att ihågkomma sig. Vandringen avslutades vid Grytnäs gammelgård där av Västra kommun bjöd de något blöta eh, vandrarna på fika. Kommunfullmäktiges ordförande Blerta eh, Krentzi, står det överlämnade en speciell minnesgåva, en dalahäst i stål med anledning av av Västastals, av Västastals 100-årsjubileum. Och nästa år är det dags för storvandringen eh, Orsamora till Stockholm. Ja, ett märkligt namn på den här kommunalfullmäktige ordföranden i Avesta där, Blerta Krensi. Ja, det kanske man kan heta om man kommer från något annat eh, land. <laughs> Ja, så kan det vara. Jag är väldigt rädd för skulle innebära att eh, Hongkongs status med ett oberoende rättsväsende och yttrandefrihet och en eh, viss nivå av demokrati skulle undergrävas så att eh, Hongkong blir mer likt Kina. Och I och med att det här lagförslaget då tvingas skjutas upp som det styrande rådet har meddelat, hur ska man tolka det att man skjuter upp det här? Ja, man skjuter alltså inte upp lag. Där blev det som alldeles tyst. Nu ska vi se här vart Hanna tog vägen. Var lite knasigt ljud och mycket fördröjning. Kanske ska, jag tittar ut. Ja, vi kör en låt, tänker jag. Och så försöker vi få tag i Hanna. Och så... Hallå, P4 Extra. Där, ja, är du. Där är du ju eh, tillbaka. jo, det är alltså inte lagförslaget som jag... Förlåt det är min internetuppkoppling av någon anledning inte bra. Ehm, jag eh, skulle bara tillägga att det är inte lagförslaget som har skjutits upp utan det har bara varit fysiskt omöjligt för ledamöterna att komma in i, eh, i byggnaden. Så att på inget sätt har, har myndigheterna backat. Okej, okay, så man har inte uppnått något, eh, uppnått något ännu. Eh, och jag fortsätter då med att eh, det som Hongkongborna fruktar det är ju att de, de är kritiska mot Kinas regim som ska lämnas ut från... förlåt, jag tar om det här. Det, jag, det här är min formulering, nu kommer den. Det som Hongkongborna då är oroliga för är att de som är kritiska mot Kinas regim, de ska lämnas ut från Hongkong. Kan man förklara enkelt hur det fungerar idag? Är Hongkong alltså helt fristående som det är idag? Ja, det finns inte den typen av utlämningsavtal. Det är ju samma sak med eh, Sverige till exempel, att man har inte ett avtal om utlämning eh, med Kina, men man har det med till exempel Danmark eftersom man anser att systemet är, eh, är likadant. Och det, det bygger ju grunden på att länder som tillämpar mänskliga rättigheter vill inte göra sig skyldiga till att lämpa över människor på stater som inte har ett oberoende rättsväsende till exempel tillämpar tortyr. Just nu så... Och i Hongkongs fall då så finns det en press, ifrån, en press på styret i Hongkong som är tillsatt av Peking Eh, och där den här lagstiftande församlingen bara delvis till hälften är folkvald. Så det är en slags halvmesyr, en halvdemokrati eller ett halvt folkstyre som finns. Eh, och där finns en press nu på de styrande. Carrie Lam heter eh, kvinnan som är chef för Hongkong. Hon like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, cause she's always a woman. and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. massa potatis som gick ut idag där. Tillverkat lokalt i Ica-köket och sen har jag också bland med en eh, korvsvabb här som jag köpt på Ica. Som var blötlagd har jag svabbat lite grann av golvytorna här. Det är ju mattor också delvis här men mitt i röran så var en svart spindel här som dök upp som jag var tvungen att eh, platta till faktiskt. Den eh, slutade krypa omkring där. Så att det var en hel del smuts och skräp här som togs bort. Det är så här små insatser man måste göra ibland faktiskt här och eh, det verkar åtminstone vara uppehåll och lite eh, mulet här. I Långshyttan är det mera, eller flera uppdateringar av C-datorns Windows 7 här. Det därför kör vi från eh, D-datorn istället, HP 655. Men det här problemet med uppdateringar försvinner också nästa år. Microsoft kommer inte vara kommer inte skicka några mer uppdateringar till systemet Windows 7 från nästa år. Jag ser kanal 12 här också, det var någon polis, jag tror att det är England där som uh, håller koll på busen ut tra trafiken här. Och eh, vi har den 12 juni 2019. Våra tillstånd heter Sverigekanalen och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Och eh, vi sänder med tillstånd från myndigheten för press, radio, och tv-stånd Globen. Tillståndet gäller från och med 31 mars 2014. Ja, jag hade bara käkat en fralla i princip förut där så att jag var lite gifflar och så. Så att jag var lite hungrig här. Jag har myggbett har jag fått på händerna också här. Eh, jag slängde en soppås idag och var handlade lite grann på Ica-butiken. Väldigt lugnt i Långsötan och även ganska få kunder på Ica i Långsötan. De öppnar klockan åtta men rent och snyggt i princip utanför Ica-butiken och tämligen rent och snyggt eh, i princip i Långsötan här. Det var lite småskep som jag inte tog upp eh, på grund av blåsten här. Men det var lite småskep ändå som jag eh, plockade upp och fick med mig hem till och med där. Nu är det lite blött här på golvytorna som inte är belagda med mattor här så att man är lite blöt på strumporna och så. Så att nu är jag barfota. Men det kommer jag att torka. Jag minns att jag höll på så i Märsta också på Slädgatan och tog bort alla mattorna sköljde, dem, sköljde av dem i duschen eh, rengjorde golven och, dammsög eh, och så och sen tog det flera timmar innan man kunde lägga tillbaka mattorna där ja, man behöver ju inte ha mattor på alla golvytor och så men det stod det är det står faktiskt då det är bra kallt idag faktiskt och väldigt blåsigt idag också här faktiskt då ja cirka 10 grader bara. Förskräckligt eh, kalla, kyliga, friska eh, vindar. Mm, blåst de senaste dagarna här. Dock så ser vi någonting positivt här eh, för långsiktans del i alla fall. Jag tittade på fredagen och framöver där. Då är sommarvärmen tillbaka igen faktiskt. Men ja, när jag ger mig ut så ger jag mig ut ganska tidigt på morgonen här faktiskt. Till och med före sex där så att då kanske man får sätta på sig lite kläder och sånt. Och igår var jag inne i Säters kommun också, över sockengränsen mellan Husby och Stora Sedby socken. En hel meter. Flyttesjövägens vändplan. Så det var ju närmast 1,4 mil och sen Budtjärnen var vi uppe till också där. Kraftiga backar upp på bergen och cirka 1,4 mil det också där. Idag är det riktigt kallt och kyligt här. Jag hade på mig en tröja som man hade hittat på delskåpet på Hinsutövägen där hela hans tröja med, med halskrage där. Och, äh, och eh, eh, jag såg inte speciellt mycket människor som inte rörde på sig. Igår var det väldigt dött faktiskt. Där. Man är oftast helt ensam på de här skogsvägarna. Jag kan ju nämna också att brända vägen är helt sönderkörd av de körde något tungt fordon där. Eh, lastade grovt flis och sen var det blött där så att de körde sönder hela vägen där med en tung eh, fordon där och det var ju som en lervälling. De har lagt lösgrus istället där och det vill jag inte gå i. Hinsutövägen har stängt 12-13 juni på grund av eh, beläggningsarbeten och många gator och så i Långsötan är uppgrävda sedan tidigare där för fibergrävning och även för uh, eh, Ultrahåll håller på och gräver idag här på uh, korsningen i Hyttgatan och, uh, och uh, uh, ja, vad heter det nu igen? Uh, Hyttgatan och uh, Granhultsvägen avstängd där. Där tar man byter starkströmskablar. Och det har grävs väldigt mycket på gator i Långsuttan måste jag säga. Men man har också börjat nu att återställa asfalten efter mängder av uppgrävningar tidigare. Man har lagt på asfalt igen på flera ställen och det kommer att ske ett stort antal beläggningsarbeten under sommaren i Långsuttan här. jag rengjorde lite svåra ytor och så som var svåra att komma åt och så. Annars ligger det mest mattor här. Med en sån här golvsvabb som jag blötläggde när jag köpt på Ica-butiken här. Och eh, ja, det står 10 grader faktiskt då. Ännu en kall och frisk och kylig dag. Jag nämnde eh, att det är en man och kvinna som har köpt eh, Banmästargränd 1. Det står Långspin. Jag vill hävda att det ligger i Gustavsnäs. Men det tillhör tydligen ändå lång, eller det där i alla fall. Och eh, den där villan har varit tom väldigt länge. För ett tag sedan var det en firma som höll på med renoveringsarbeten och Bilen ligger ut med Länsby 170. Man har köpt den för 810 000 kronor. Och det jag minns var nog från förra året faktiskt. Typ eh, förra sommaren och hösten. Man kunde se någon äldre eh, gumma, tant, eh, med rullator som gick väldigt sakta med den där rullatorn och gick in på tomten där. Och hon avled sen faktiskt då. Är död och det är sålt av ett dödsbo där. Med något utländskt namn där. Jag tror det är från Baltikum kanske. Så att den gamla tanten eh, gick ur tiden sen och eh, nya människor ska flytta in Ja, det är som Solönsvägen faktiskt. Det tillhör också Långsben, fast det ligger egentligen inte i själva Långsben där. Och det är ganska vanligt att det är eh, gatorna är trasiga här. Gångbanor är trasiga och så. Ja, och stolparna lutar och de står inte rakt. Och det är ingen som bryr sig och skrepigt men när det är skrepet så ser det faktiskt ganska bra ut i alla fall just nu. Men det är ingenting man kan veta om hur det blir framöver här. Då kan det plötsligt vara mängder med cigarettpaket och snus, doser och ölburkar och så. Men just nu så ser det faktiskt eh, under kontroll verkligen när man är. Jag håller ögonen öppna och håller koll på läget här. Det var lite småskep jag fick bort också. Det var lite småskep som jag inte tog bort för det var så förskräckligt blåsigt där. kylan och så som alltså. eh, från med fredag så får Långsuttan sommarvärme där ett antal dagar framöver så att på så vis ser det ju faktiskt bättre ut där när värmen återkommer där. Om ni kollar på kanal 12 här så åker han runt på en stol och rinner på några rattar. Det ser lustigt ut. Eh, jag tror inte man får framföra de här fordonen på allmän mark faktiskt. Och så, men... Det är egentligen bara inom inhägnat område. Man kan följa lagarna. Det finns ju fordon som inte får framföras på allmän eh, mark utan inhägnat område som heter det. För jag har väl en gubbe i huset mittemot också. En liten äldre där. Han åker omkring på någon sån här handikappsgrej där som laddas med elkabel tror jag. Eh, han är lite handikapp. Det är därför det är en ramp där tror jag. Och vi har lite folk som är lite skröpliga här. Bland eh, en assistent som drar en gubbe här. Eh, från, ja det blir granen där borta med några gamlingar. Han har någon slang i näsan också där. <laughs> Jag såg inte ölgubben idag förresten en äldre gubbe med rullator där som brukar köpa öl på ICA-butiken när de öppnade. Han är törstig han faktiskt, han brukar panta. Vi har inga problem med fyllgubbar och så här uppe faktiskt då. Inget, det förekommer inget sånt. Fy, fylla och fyllgubbar och fyllgäng och knarker och så här. Bara en sån sak. Inga fyllgubbar som ligger utslagna här och polisbilar och knarkare och, och, och bråk och tråkigheter och så. Och där Tigrarna försvann sen också, som var ju flera år här tidigare. Där På slutet var det en liten kortväxt kvinna där som försökte att sälja blåbär. Utländskt. Och rätt snygg egentligen, men hon försvann ju inte slut. Ja, det finns alltid lite smuts att få ordning på här faktiskt. Och tack vare golvsvabben kan man komma åt också. Det är lite svårt att komma åt här. Annars ligger det mest matte på golven här. Och det ligger kontrollbord och massa saker så jag får inte loss de här mattorna så jag kan rengöra dem helt enkelt. Där. Och under borden kan jag inte krypa överhuvudtaget, det går inte. Det är fullt med kablar och kontakter då. Eh, jag slår i huvudet i bordet också, jag får inte plats där under. Och sen finns det risk att man drar ut någon och så. Så att det går inte att rengöra vissa ytor överhuvudtaget här tyvärr. Så att eh, det, det samlas ju smuts och så där under. Det, det är så faktiskt. egentligen aldrig några större mängder av människor på gatorna i Långsuttan. Det är ju tämligen dött och ödsligt och sen är det ingen vidare väder då. Sen var klockan inte så mycket riktigt där. I alla fall beställt nya kängor där från Engtsons faktiskt då. På, verkligen på tiden. Läget är helt akut där då. De sista kängorna som är kvar, jag har slängt två par trasiga kängor och par trasiga vinterstövlar. Det är de sista kängorna jag har kvar och på mig och de är också halvtrasiga här. Ja, man kan gå i dem, men på grusvägarna kan det komma in grus ibland och, och, och det, de sjunger på sista versen och snart kan man inte ha dem överhuvudtaget och gå i det. Och på halvtraska regnstövlar och så. Men jag ska ju beställa aroundstövlar nästa månad och i augusti också vinterstövlar då. Så att... Men det var ingen reklam, det var konsumentupplysning. Då, då, då är den största pusselbiten, kommer ytterligare nästan 10 miljarder kronor då till det här fabriksbygget i Skellefteå. Och det här betyder ju såklart mycket för regionen i stort men också eh, för Skellefteå i synnerhet. Eh, så här säger Lorens Burman, socialdemokratiskt eh, kommun, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå kommun om vad den här nya fabriken betyder. Ja, dels har en betydelse för, för Europa eh, att eh, hinna den här kampen mot, mot andra delar av världen, inte minst Asien, att bygga upp en infrastruktur runt batterifabriker. Men för Sverige så kanske det här är en av de största in, industriinvesteringarna i, i modern tid. För Skellefteå som kommun så, så kommer det betyda oerhört mycket. Men jag skulle säga att det... Är... Jag kan ju säga att jag såg, eh, jag såg då det första elbilen. Jag vet inte, jag var ju en gång i eh, cyklade där eh, Sollentuna vid eh, förbi Edsbergs konsthallar där. Och jag tyckte att det kom en, en bil som inte hördes någonting utav faktiskt. Det var troligtvis en elbil och sen minns jag också att det kom en motorcykel som var helt tyst. Så troligtvis var det en elmotorcykel också då, som laddades med el faktiskt då. När jag skulle cykla till Stjärnsund här så såg jag en bil som var kopplad eh, där fram med någon form av kabel där, eller ja. Och eh, bak stod det då, eh, efter det andra där, Electric. Så det var en elbil faktiskt där. Och jag hälsade på den här karln också sen, en liten flicka. Jag får återkomma också när, det gäller Rörshyttan, de har haft, ja vad är det nu? Jag minns inte om jag kunde räkna antalet lader. De har haft ett antal bondgårdar där tidigare. Den sista med djur var väl Myx där med sina får. Nu kunde jag inte se några får i år men det var instängsat i en annan hage där så det kan ju hända att de var lite längre bort. Eller om fåren är borta. Jag ska hålla lite koll på det där faktiskt. De har ju sett vargar också tidigare i rörsytan där som har kommit för att försöka fånga de där eh, fåren affärer och så vidare. Mycket alltså för eh, Ja, många nya jobb. Glädjande nyheter där för de som bor i den trakten då. Livesändning från Ekot med anledning av att finansieringen är klar för Northvolt. Det blir en batterifabrik i Skellefteå. Du som vill höra mer om det, som är intresserad av det, kan fortsätta lyssna på den sändningen via Sveriges Radio, SR Play eller via sajten sverigesradio.se. Ja, sajten, jag vet inte riktigt. Webbsidan och Hemsidan går ju bra kanske där och säger också istället för sajten. Det är att försöka hålla eh, det svenska språket eh, levande och försöka att undvika att säga för mycket eh, utländska ord och så. Man brukar säga okej okay, till exempel, men det är ju egentligen ett svenskt namn. Jag tror att ordet tjej också kommer från romerna egentligen va? De här semerna som fick det till Sverige. Ordet tjej eller brutta kanske. Eh, ja. Jag har tagit upp eh, tidigare här, jag har någon skrift också om det här. Det finns även på nätet om olika dialekter och slang där, söderslangen och så. jag minns att när jag växte upp på Södermalm så var det inte någon som eh, körde det här gamla, ni vet, ja, söderslangen helt enkelt där. Åre, tjore, Tjore alltså. ta tricken och kolla bönan och gliringen och skråren ja. Nej men alltså de här dialekterna och söderslang och så slangen och så och jag minns att för länge sedan så fanns det hela områden i Stockholm som var befolkade folk från Dalarna som periodvis jobbade nere i huvudstaden vi har exempelvis Dalagatan också. Jag minns att jag skulle till Stockholms central en gång där från Vasastan. Men då hamnade jag faktiskt nere i Roslagstull. Och sen befann jag mig plötsligt på Dalagatan istället där. Jag kan säga också att jag såg eh, Thomas, vad heter han? Thomas D. Leva. Han kommer ut ur en port där iklädd en lång eh, klänning och försvann väldigt fort i en, i en lite snabb bil där. Och eh, när det gäller Thomas D. Leva så har jag faktiskt stått bakom honom vid tillfälle. Jag skulle ställa tåg X2000 från Sundsvall där då innan som eh, järnvägen till Luleå var klar. Eh, ut med kusten där och eh, han inväntade då tåg från Gävle eller nej det var tåg från Sundsvall var det och eh, det är oklart var hans dåvarande fru kom ifrån norrifrån med två små där. Ja det var blöjor och så där. <laughs> han skilde sig sen. Men det var lite lustigt, lustigt att se den här Thomas de Leva med det här eh, ja, hårsvallet och skägget och den här enorma klänningen. Det är inte varje dag man ser den. En, en eh, man, en kar alltså i långklänning där, det är ganska så ovanligt faktiskt. Jag vet att han blev ju mobbad också i skolan. Han var ju väldigt udda och annorlunda där i Gävle. <laughs> Så att han fick väl utstå mycket för att han var udda helt enkelt där. Men han har också gjort en del sköna låtar där. Det ska ju faktiskt sägas, jag har någon kassett med honom och så. Man pisslar och tasslar med någonting här i studion. Förbereder för vad som komma skall tror jag, för vi ska nämligen få veta nu vad han tänker på. I huvudet på Martin. Ja, jag sitter här och tasslar och tisslar och tänker bland annat då på hiphop i och med gårdagens Polarprisgala där ju en av hiphopens allra största och första frontfigurer, Grandmaster Flash, prisades. Ja, det är kanske inte riktigt våran stil det där. Man ska, ska göra, så här lät det i gårdagens program. Nej, det där med rapande negrer och så, det är inte vår stil faktiskt Sen hörde jag faktiskt den här gubben, eh, Donkey någonting, ni vet, eh, Latrinos där. <laughs> Han har gjort en platta med visor där. Och eh, ja, eh, han pratar lite så här plattesvenska och ibland så kan man höra eller se invandrare från Skåne och Malmö där som pratar någon slags platteskånska faktiskt. Så det är mycket udda det tycker jag. Med invandrare som pratar skånska där konstigt. Ja, det var en explosion i Rosengård igen. Jag hänger inte med riktigt, det är så mycket. <laughs> Med hela Malmö så eh, på väg åt Helsike faktiskt där och det är väl närmast katastrofläge nästan i Malmö det? Eller vissa områden i alla fall. Malmö har problem och det verkar som att det blir ju tätt mellan de här eh, skjutningarna och explosioner och så där. Förutom de vanliga så att säga, vanliga brott, där. Så att Malmö är ju verkligen eh, i svårt läge tycker jag och någon direkt lösning ser inte ut att vara heller där. och det finns vissa problemområden, inte hela Malmö till exempel, men eh, vissa områden i Malmö har problem helt klart och de här explosioner och, och så vidare här, upp, uppgörelser och så, det är, det är nästan vardagsmat, alltså det händer ju liksom inte bara en gång i veckan Utan det är flera gånger i veckan Ja, nu slåss ju negern också på tolvan här. Två brudar på en stor fet negre. Och <laughs> släpar de ut livvakten där faktiskt. <laughs> ja, det är på kanal 12 man är livvakt Och som sagt var den där tanten som hade villan där ut med Lensväg 270 banmästargränd banmästargränd 1 hon avled nog faktiskt sen och nu är villan såld där för 810 000 då. en man och kvinna som ska flytta in det var en firma som höll på att renovera där förut det är inte barfota här för jag rengjorde golven och så eh, även här inne och så och kök och sovrum där det inte är matte där så att det var en förskräcklig massa skepor som jag fick bort nu och det var med vanlig svamp eh, som jag köpte eller korn, eh, ja, så här, på Ica där inte någon rengöringsmedel det är stora mängder smuts och så som försvinner bort när man gör sådana här lite eh, insatser ibland. Jag kommer inte åt överallt här, jag kan inte krypa under de här borden och så. Jag får inte plats och det är så mycket kablar under där så att det går inte att slita sönder någon kontakt och så för därför förlorar jag kontakten med internet och så här så att då, då, då får det vara faktiskt så att nu är det lite blött på vissa golvytor här men som jag har mobilen här så ska vi ta och eh, vi har inte gjort det på väldigt länge men vi kan ju ta här och ja vi kan ju ta appen här. Eh, brottsplatskartan ska vi se. Det är så otroligt mycket så att jag kan inte sitta i timmar och rabbla allt som händer. Men, eh, vi tar och tittar lite grann och sållar lite grann bland eh, alla händelser här. Det är så mycket. Trafikolyckor vet jag inte riktigt. Det är så väldigt mycket trafikolyckor så att det är ju likadant också då. Eh, Rattfylla. RF eh, som polisen brukade som polisen brukade säga på polisradion förr som inte går att avlyssna för det är ra, Rakel. Men äh, Rakel har ett problem faktiskt. Det är bara talförd, äh, talöverföring där äh, som är kodad. Man behöver ett nytt system med mobilt bredband va? så att man kan överföra bilder och kanske få kontakt via Skype och, och skicka e-post och så vidare mellan patruller och så vidare. Men mirakel kan man ju bara tala i mikrofonen. Det är bara tal. För att det skulle inte gå av Ja, jag har sett det var en trafikolycka vid Roslagstull för en timme sedan där. Det är svårt att komma förbi där. Och polisen försöker också utöka sina trafikkontroller här. Kontrollera nykterhet och så vidare där. Vilket kan ge resultat. Man får till exempel inte prata i mobiltelefon. Och i Boden hade vi också stöld för en timme sedan. Stöld i butik och Bodens centrum. Jag noterar också en lite annorlunda händelse här. Eh, appen heter ju Brottsplatskartan Ja, det var länge sedan sist här. En polis har blivit biten av en hund i Skåne. Det skulle vara i Simrishamn östra Vemmelöv. Och det framgår här av polisen här att i samband med att en eh, polispatrull kontrollerar en man uppstår en situation där mannens hund går till angrepp mot en av poliserna. Hunden biter polisen ett flertal gånger och går sedan till angrepp mot nästa polis. I detta läge tvingas polisen Ja, i, i detta läge tvingas polisen skjuta hunden. Den skadeskjutna hunden springer därefter från platsen. Den, eh, eh, den bitna polisen körs till sjukhus för vård och övriga resurser är kvar på platsen för att försöka lokalisera hundarna. Där de träffas vid 13-tiden. Djurambulansen på väg till platsen. Den man som kontrollerades är gripen misstänkt för hot mot tjänsteman. Ja, där ser man hur det kan bli där. Och eh, vi har haft skadegörelse i Umeå här. Två timmar tillbaka i tiden. En restaurang som har utsatts för skadegörelse i de centrala delarna av Umeå. Det är så mycket trafikolyckor här och rattfyller så jag tror vi får nästan hoppa över dem faktiskt. De är så väldigt många här. Vi kan väl gå till det här är de senaste brotten här. Ja, i Stockholm, eh, Jakobsberg, Järfälla två timmar tillbaka så är det en bilist i Jakobsberg som har kört, kört på eh, fem parkerade bilar samt en vägmarkering här. Polispatrullen undersöker olyckans orsaker, vilket är okänt för närvarande. Det kan vara sjukdom eller påverkan av något där så att man tittar på på Len här har vi faktiskt eh, Högbergsgatan, Pilgatan i Ludvika och där var det väl en uh, trafikolycka, personbil, cyklist för till Falu lasarett. Jag tror det Ludvika hade någonting men det hade de kanske inte. på kanal 12 här. Ja, det var två kortväxta brudar där. <laughs> Och så kan en jättestor fet neger som är tre meter lång slänga ut de här två små, små brudarna. Kortväxa som tusan här. är tre meter lång och väger 500 kilo. Ja. <laughs> ja, inbrott har vi haft också här i Malung-Selen. Det är två kommuner som har gått ihop. Och det har varit brand också här i Ludvika här tidigare tydligen. Ja, sitta och rabbla trafikolyckor, då får man sitta i timmar det. Det går ju faktiskt inte att Det har också varit bråk tidigare här. I en Malung, i en park där. Mellan två namn. Eh, ja. Och sen en mera trafikolyckor. Och eh, hembygdsgården i Malung har haft inbrott också för en dag sedan ett inbrott på två platser i centrala Malung. Vad är det? Malung. Och vi hade också en rattfylla i Oxberg också i Mora för en eh, dag sedan. Stoppade av en eh, polispatrull. Och eh, för en dag sedan här i Kärna Ängar, Borlänge. Två bilar och ett garage har fattat eld på Klöverstigen står det misstänkt anlagt. Eh, Och eh, misshandel har vi haft också. Mora lasarett här. Eh, två ynglingar i övre tonåringen. Tonåren har av okänd anledning hamnat i bråk med varandra vid Tingsnäs, alltså i Mora där. Måste vara rattfylla också här för en dag sedan. Dalavägen i Avesta. Ja, och stöld också från Folkkärna kyrka minsann. Jag var västade för två dygn sedan. Tio stycken stuprör. Ja, det är koppar och det är höga priser på kopparna med det faktiskt. försvunnen person tre dagar sedan, en man. Ja, han var alltså försvunnen tydligen. Han var född 1930 från Falun. Men han har anträffats och är vid eh, god vigör där. Ja, sökinsatsen har avslutats där. Det var ingenting som är... Eh, så att eh, den gubben hittades faktiskt då. Trafikolycka för fyra dagar sedan här. Det står en cyklist har blivit påkörd på Långsuttervägen. Hedenmora står här. Jag måste erkänna att jag vet inte var Långsuttervägen ligger riktigt i eh, Hedenmora. Jag trodde att det låg i i Långsuttan faktiskt. Då. Jag ska kolla upp det där på kartan. Jag har ju svårt att tro att Långsuttevägen ligger i Hedemora faktiskt. Den borde ligga i Långsuttan <laughs> här. Den borde ligga i Långsuttan och inte i Hedemora. Och för fyra dagar sedan hade vi också en brand här. Fritidshus i Eversberg, Älvdalen. Och eh, det gick inte att eh, rädda där. riktad mikrofon här som måste sitta alldeles intill här jag vet inte, brottsplatskartan finns väl på internet också Det är väl en webbsida tror jag. Som kanske heter brottsplatskartan.se där. Ja, intressant med Långsyttervägen, Hedemora. Jag tror inte att Långsyttervägen ligger i Hedemora alls faktiskt och men frågan är var Långsuttevägen ligger. Den borde åtminstone ligga i Långsuttan tycker jag. Ska vi ta och kolla upp det kanske. Ja, den här låten med Sissi Topp har man hört några gånger där faktiskt. Två gubbar med stora cowboyshattar och solglasögon och skägg. Plus en trubbis. Ja. <laughs> gubbarna har sett och hört några gånger genom årens lopp. Eh, Sissi Topp-gubbarna. kvar den här appen tror jag för den är dyr då. Jag ska se. Jag har väl inte... För att jag tog väl bort den förut här. Den här appen. Men äh, jag ska se här om jag kan äh, hitta Långsuttervägen här på Eniro. Långsuttervägen, ja den, den, den, den eh, borde ju ligga i Långsuttan faktiskt då. Jag har inte hört talas om den här Långsuttervägen. Ja, det ligger i Hedemora kommun, ja, men den kan ju knappast ligga i Hedemora. Den borde ju ligga i eh, faktiskt då. Det var en cyklist som hade blivit påkörd här för några dagar sedan. Långsuttenvägen. Jag ska väl ta ner den här. Den här appen här, Eniro igen. ska vi se. Eh, jag ska ta fram en iro.se här på min 15-skärm eh, här. Och eh, jag ska söka på långsiktig vägen natten förr som att du var borta. väggen som är livvakten har på sig inomhus där. Det är mycket sol inne där. Vi ska se, jag ska söka på dem, sitter vägen får vi se bordet. Nej, det går inte. Ja, jag skulle säga att jag aldrig har hört talas om den här Långsyttevägen. Eh, och eh, om det finns någon så... Långsyttevägen. borde inte ligga i Hedemora i alla fall va? Långsuttervägen. För att jag kan ju många äh, gator och så här. Ja, inte alla. Och den fanns inte överhuvudtaget faktiskt där långsuttervägen. Den fanns inte överhuvudtaget där... mellan bil och cyklist för fyra dagar sedan. knappast finnas någonting som heter Långsyntervägen i Hedemora i alla fall. Det borde ligga rätt. Men jag vet, har jag aldrig sett någon väg som heter Långsyntervägen. Ja, brottsplatskartan.se finns det. Det är en webbsida där. Eh, fem dagar sedan. En cyklist har blivit påkörd på Långsyntervägen i Hedemora står här. Även Dala-demokraten hade det också här. Cyklist på, körde påkörd i Hedemora ambulans till sjukhus. Eh, står det. Ja, nu försvann alla sökningar där. Då kom det massa företag istället. Det var ju konstigt. Eh, för att... Eh, ja, jag måste säga att Långsuttevägen har jag aldrig hört talas om i Långsuttan här. Det kanske finns en väg som heter så i Hedemora kommun. Men i, i uh, vi kan söka på kartor här på Google-sökningen ska vi se om vi får karta på den här långsiktiga vägen. I Långsötan vet jag inte om det finns en väg som heter Långsötavägen och det finns en väg i Hedemora som heter Långstevägen. Vi ska se här, en sökning på Långshyttevägen. Vad är för öppnat? Den tänker att ligga någonstans. Jo, men jag kan gå in på brottsplatskartan.se också, men i mobil så är det lättare med en kan ju många gator och vägar här, men... Uh, Långsuttevägen har jag inte hört talas om i Långsuttan. Och, uh, frågan är om det finns någonting som heter Långsuttevägen i Hedemora där. Det var en cyklist som blev påkörd för några dagar sedan. Där. Men man får inte fram någon sökning på kartorna här. Ja, jag vet inte riktigt var det kan, kan ligga. brottsplatssverige.se men det finns också brottsplatskartan.se men så är det lite lättare att läsa på en större skärm här. Fick jag ett pip i öronen också här. Lite rundgång. Så att jag kan fan inte säga vad den här låten heter eller var långsikta, långsikta vägen ligger överhuvudtaget. Ja, i... Eh, Långsbevägen har vi och så, men inte Långshyttevägen. Jag fick inte fram på någon karta riktigt heller där faktiskt. sagt var sista gången som Jan Björklund medverkade i riksdagsdebatten va? Eh, jag vet inte. Ja. Han är avgående där då. Man ska ju välja ny partiledare och det kan ju bli så att man får en svart partiledare faktiskt och då. Då sänker det kanske Liberalerna så att de hamnar väl kanske på 3% där. Så att grattis, grattis. Så att jag kan inte säga vad eh, eller var eh, Långsittevägen kan tänkas ligga. Jag känner inte till att det finns någonting i Långshyttan som heter Långshyttevägen. Det var lite märkligt tycker jag det. Ja, det var en cyklist som blev påkört men det var fem dagar tillbaka. Vi kan se här, man får upp brottsplatskartan. på Twitter söker ni på Dala Gunnar eller twitter.com snedstreck Dala Gunnar. Synpunkter och tips och länkar och så vidare om ni vill medverka info snabela sverige.nu Vi heter Sverigekanalen sänder med tillstånd för Myndigheten för press, radio och tv Stockholm Globen sedan den 31 mars 2014 och eh, brottsplatskartan.se och snedstreck Sverigekartan här. kan man klicka på len också här. precis framför mikrofonhuvudet som är ganska litet där. Den här mikrofonen var felplacerad tidigare i studion. Så jag lyckas ju dra i mikrofonkabeln och få den precis framför mig faktiskt. För att det hörs inte annars där. Dettans mikrofon som är rundstrålare så man slipper en massa bakgrundsljud som kan förekomma. Det är en eh, studie där. Vi eh, ska se här. Jag har en 15-skärm här på min HP 655 och eh, brottsplatskartan.se Nej, det blev ingen vandringstur idag för jag är ganska trött och det blev Ica-butiken och en liten sväng förbi Trollbåsens hem. Eh, jag tycker mobilen är så liten skärm där faktiskt eh, att titta på där. Onsdag 12 juni har vi 72 stycken händelser här. Aktuella brott och händelser hämtas från polisens RSS-flöden här. Och... Eh, arbetsskad här. En skadad man på byggarbetsplats utanför Umeå. Mariedalsvägen eh, har vi också här. Lös häst på rymmen. Och mycket eh, trafikolyckor där. Exempelvis i Roslagstull för en timme sedan. Eh, så att det är begränsad framkomlighet och köbildning och så där. Berget och så. Det stöld i butik också i Bodens centrum för två timmar sedan och polis har blivit biten av hund. För fyra timmar sedan Simrishamn och Östra Vemmerlöv. Restaurang utsatt för skadegörelse i Umeå för två timmar sedan. Och en lastbil har kört av vägen också, väg 928 Hedebunkedal för en timme sedan. Rattfylla hade vi också i Sundsvall för fyra timmar sedan. drog rattfylleri där bötfälld bilist också. Umeå för två timmar sedan saknade bilbälte. Jakobsberg, Järfälla, Stockholm för två timmar sedan. En bilist i Jakobsberg har kört på eh, fem parkerade bilar samt en vägmarkering. Ingen person skador. Eh, orsaken är för närvarande okänd. LLC or wherever you buy good music. Och eh, ni kan höra alla våra kanaler också på tunein.com och i TuneIn-appen där. Genom sökning på Sverigekanalen och för att höra mig så måste ni välja Sverigekanalen 2D. Sverigekanalen 2D. Man söker och sen finns också en app som heter Listen to my radio också där. Men där ska man ju då skriva in namnet på varje kanal också där. Och i Växjö har en person fallit ner från en stege för tre timmar sedan. Och två bilister har böts alltså också i Umeå för några timmar sedan. Man använde mobil under färden. De hade inget headset som heter där. Vilket borde vara lätt att fixa tycker jag. Det finns ju trådlösa hörlurar med. Man kan trycka för att ta emot samtal med mikrofonerna. Att man inte behöver hålla i den eh, faktiskt. Och i Umeå centrum var det också stöld i butik här för några timmar sedan. Och påkörd person också i centrala Umeå. Eh, för några timmar sedan verkar hända mycket uppe i Umeå där. mycket eh, trafikkontroller och nykterhetskontroller också här från polisen som kan göra det eh, när man inte har något annat för sig. Personbil har brunnit också här på Lensväg 282 Uppsala för fem timmar sedan. Jag har bott ut med Lensväg 282 en gång där. Almunge, kort eh, period, mindre än ett år. backar vi tillbaka här. Brottsplatskartan.se Ja, det är mycket trafik, och rattfyller och trafikkontroller här. Det var en bilist också som väntade inför en trafikkontroll och eh, stoppade sen och saknade körkort. Detta var uppe i Lycksel här för flera timmar sedan, Timmervägen. Och uppe i Boden också för flera timmar sedan så var det två bötfällda för avsaknad av bilbälte. Det är ju lag på det, men Och i Luleå också för sju timmar sedan en person, eh, bilisten, eh, använde mobiltelefonen under färd och eh, böt fälldes. Så att jag kan inte se vad långsiktigt vägen ligger riktigt. Jag kan inte få fram riktigt vad den kan tänkas ligga. Skype är avstängt, jag har inte tid men vill ni söka så kan ni göra det på Dala Gunnar och begära att lägga till mig i kontaktlistan där. Men alla som jag behöver inte ligga i min kontaktlista för att kunna ringa Dala Gunnar men den är avstängd. Men notera då om ni har Skype att jag heter Dala Gunnar där. Jag kommer att köpa en signalkabel här också. så Det blir lättare att koppla in mobilen ut i sändningar. vi kan ju namna här även om det ligger tio timmar baka i tiden här. Det var en, eh, en kvinna här i Stockholm som har eh, varit utsatt för aktivvåld. I eh, Farsa som ringde polisen och gärningsmannen greps senare i en annan stadsdel här. Det är tio timmar tillbaka i tiden här. Området Garnisonen har spärrats av också här för 8 timmar sedan med anledning av ett misstänkt farligt föremål vid eh, polisstationen eh, Linköping. Ja, det var ett mysterium faktiskt det där med Långsuttevägen. Jag vet inte säga att jag kan alla gator och vägar här uppe, men eh, jag kan ju ganska så många utav de här gatorna och vägarna här i Långstan och ute i byarna kan jag säga men eh, Långsuttervägen är bara ett frågetecken faktiskt. Det var en cyklist som blev påkörd där för eh, fem dygn sedan. kanske en egen beredd bakom där nu. Ja. Det är man inomhus där, tre meter lång. Långsuttervägen är ett mysterium faktiskt då. I Långsuttervägen tror jag inte det finns någonting som är Långsuttervägen. Jag har svårt att tro att det skulle finnas någonting som är Långsuttervägen i Hedemora. Jag fick inte fram det på någon karta där. Det var flera dagar sedan så det var en cyklist som blev påkörd där. Jag vet inte riktigt var det kan ligga faktiskt. Här eh, går vi ner på länsnivå också här på brottsplatskartan.se. Det kanske är lättare att ha det på en skärm, dataskärm eller mobilens lilla skärm där. För du måste sitta och hålla i mobilen hela tiden där. Det är jobbigt det där. Då kan man gå in på vår sajt, sverigesradio.se dalarna eller lyssna i appen. Dalarna, det är nästan som att vara med i en saga. Ja. Allt det här har ju hänt i Dalarna idag. Typ. <laughs> Vilken fin speldosa du hade med dig också. Mm. Det vill man ju inte sluta lyssna på. Nej. Nej, på eniro.se fick jag inte fram någonting på någon kartsök. fanns ju med på så här eh, för några dagar sedan. Men sist påkörde eh, Långsuttevägen står det, och sen Hedemora. cykeln och cyklisten är alltså ett antal dagar tillbaks i tiden där. Och om det finns en tidslinje långsiktigt i vägen i hela vår kommun så borde man få upp det eh, på en sökning här. Eh, på Eniro va? och det blev ingenting på den sökningen där. Det här skulle vara för fem eh, dagar sedan faktiskt här. fanns ju inte vägen väldigt konstigt den här gubben. I Falun så försvann han hittades ju sen så det var ingen fara, han var född 1930 så att de, den gubben fick de tag på där. Långsiktigt vägarna. Gräshyttevägen stod det va? Och så stod Hedemora. Fem dagar sedan cyklist. Jag har svårt att tro att det finns någonting som heter Långshyttevägen i Hedemora faktiskt. Det verkar inte stämma riktigt då. I Långshyttan så har vi nog inte någonting som heter Långshyttevägen här. Långshytteån har vi kanske. Långsbyvägen har vi och så, men inte Långshyttevägen va? Jag tror jag inte överhuvudtaget. Jag misstänker att det är en annan eh, adress där det skedde där. Ja, nu vill de ha min IP-adress också och eh, jag vet inte vilka komma till Ludvika där faktiskt. Nej, det kommer upp här tydligen. Man eh, brukar ju hamna någonstans i Ludvika kommun på ip adressen här på min HP655. Och här står det faktiskt en cyklist blev påkörd på långsiktig vägen i var. För fyra dagar sedan Jag tror inte det finns någonting som heter Långsuttervägen i Hedemora. Vad jag känner till som tidigare i alla fall. Det är konstigt det där. Det var första debatten för nyvalda språkröret i Miljöpartiet Per Bolund och den sista för Liberalernas Jan Björklund. Med oss direkt nu från riksdagen finns vår politiska kommentator Thomas Ramberg. Hallå Thomas. Hallå. Vad har du för intryck av debatten idag? Det ah, har ju varit ett hårt år, en lång regeringsbildning så det är kanske inte så konstigt att känner människor som men, och det gäller kanske även oss lyssnade både publik och politiska kommentatorer det var inte den där eh, riktiga fighten som gällde något den här gången Nej. Vilka frågor var det som kom upp då? Det var... det var rätt spretigt just därför att det inte fanns någon. Man kunde ju vänta sig till exempel att eh, de här senaste dygnens olika eh, våldshändelser skulle ha dominerat eller så. Men, men det, det, var det inte utan Eh, de valde att ta upp sina egna ämnen i huvudsak, de olika debattörerna. Mm. Några ämnen som jag i alla fall förstod var uppe, det var skattesänkningar och välfärd. Och vi ska höra hur det lät när statsminister Stefan Löfven och Eva Busch Thor debatterade det. Det har till och med sagts några varma ord från högerhåll om välfärd. Men om någon tvekar om skillnaderna och eh, skiljelinjen i svensk politik, minns då den sista budget som den borgerliga regeringen la 20 gånger mer på skattesänkningar jämfört med på skolan. Minst den höstas, moderater, kristdemokrater, särklart röstade igenom en budget som la 20 miljarder på skattesänkningar, smulor till välfärden. Minst då att den reform som regeringen för det senare kommer att lägga fram, skattereform, visserligen också kan innehålla skattesänkningar men som har det övergripande syftet att säkra den långsiktiga finansieringen av svensk välfärd och öka jämlikheten. Statsministern och jag själv kommer att få en regering nästa år, så är det, när Socialdemokraterna styr. Med Kristdemokraterna och Moderaternas skattepolitik får alla en skattesänkning. Och trots det gör vi alltså en satsning om 4 miljarder extra på sjukvården som den här regeringen har hållit på i 183 dagar, inte någon vecka. Pengarna gör ingen nytta i Magdalena Adam. Ja, vi hörde hur Stefan Löfven här dels försökte angripa MK-budgetens skattesänkningar och samtidigt försvara skattesänkningarna i 73-punktsprogrammet. Hur väl lyckades han med det, Thomas? Ja, inte så väl. Det, det är ju tydligt. Man kritiserar då eh, det som hände under alliansregeringen. Man kritiserar alliansens tidigare förslag, det man la i vintras. Eh, men det är ju lite vilset för Socialdemokraterna framåt här och då kommer nog de här välfärdsfrågorna att bli ganska viktiga för när Socialdemokraterna ska försvara sin överenskommelse med Centern och Liberalerna och de här stora skattesänkningarna som finns där i högre inkomstlägen inte minst då brukar man säga att jo men det finns viktig socialdemokrati också och så håller man framförallt fram de här statsbidragen till kommunerna som ska gå ut med 5 miljarder varje år. Nu var det något tema som fanns här i debatten så var det ju kommunernas ekonomi som ju verkar dålig. De säger upp, de höjer skatter de här 5 miljarderna kommer inte att räcka så långt. Så att det blir nog ganska viktigt i höstens budget och i kommande budgetar för Socialdemokraterna och Stefan Löfven inte minst för att liksom försvara sin del av den här överenskommelsen att man satsar mer pengar på det som man kallar välfärd, alltså statsbidrag till kommuner. Det kan kanske bli en, en väldigt viktig förhandlingsfråga här i höst och senare också. Mm. Du, vi har ju tidigare uppmärksammat att den här nya situationen med regeringssamarbetet mellan eh, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern att det blir en annan dramaturgi i debatterna märktes det idag ja, de, de angrepp som kommer mot regeringen från höger handlar ju inte så mycket om det politiska innehållet, ideologisk eh, kurs och sådär nu, utan de handlar ju mest om att regeringen inte klarar av att regera, att handlaget är dåligt. Ni har ingen kontroll över brottsligheten, säger Kristersson. Ni klarar inte av att få ner köerna i sjukvården, säger Ebba Busch e, Egentligen är det ju bara två partier kvar som liksom ger de här breda ideologiska salverna mot regeringen och det är ju Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Så på det sättet så har debatten blivit lite ovan och, och underlig för den som lyssnar. Och Stefan Löfven pratar visserligen ideologiskt om jämlikhet och välfärd men han har liksom inte koppling till ett konkret politiskt program för det eftersom han ju står på den här kompromissen. Mm. Eh, den här, de här explosionerna och skjutningarna som har varit nu bland annat i Malmö och Linköping blev ju inte stora då i debatten men vi kan ju ändå höra hur det lät när Trond Moderaterna tog upp den jag betvivlar inte statsministerns goda vilja. Jag betvivlar hans förmåga. Jag har ett ögonblick att ni vill ta bort brottsligheten, men ni kan inte. För ni gör inte rätt saker. Det är färre poliser idag än 2014. Det är skjutningar nästan varje dag. Ni har tappat greppet över den kanske enskilt viktigaste fråga som svenska folket ställer sig själva. Kan jag vara trygg i min egen hemstad? Gör någonting, prata inte bara. Ulf Kristersson i debatten. Ja, Thomas, eh, det blev alltså inte så stor diskussion om just den senaste tidens och eh, då i Linköping och Malmö. Varför inte? Jag tror det beror på just det här som vi hörde Ulf Kristersson säga, ni har tappat greppet, det handlar om handlag och kompetens. När man, eh, det, det som gör att, att det inte är så svår politisk konflikt det är ju att väljarna har ganska svårt att se skillnad idag med en moderat och en socialdemokratisk politik mot brott när det gäller sakinnehållet, alltså satsning på polisen, vilka nivåer eh, straffen ska ligga på och sånt där. Där har Socialdemokraterna och regeringen triangulerat som det heter. Man har anpassat sig väldigt mycket till det gamla moderata synsättet på hur man ska bekämpa sånt här samtidigt som man säger att man också är bra på att förebygga orsakerna. Men Eh, trots att, att det nu händer rätt dramatiska saker så tänder det liksom aldrig till riktigt i den här frågan idag. Mm. Det här var också den sista debatten för en av partiledarna med Jan Björklund, Liberalerna och partiledarna de passade på att tacka av honom med fina ord och även presenter. Vi kan höra lite hur det lät. Jag kommer faktiskt att sakna dig. Kommer ibland att snegla mot din plats och tänka att där ska Jan Björklund sitta och twittra om att det ska vara mobilförbud i skolan, men nu gör han inte det längre. Att han är ideologiskt driven på riktigt. Jan Björklund är ingen populist. Och det uppskattar jag. Tack Jan för allt samarbete och motarbete under året. Jag tror att jag tar av hela kammaren här att eh, vi riskerar att få något tråkiga debatter utan <laughs> Jan Björklund. Tråkigare debatter utan Björklund. Vad håller du med om det Thomas? Jo, det stämmer ju. Jörn Björklund har ju varit en, en ganska duktig one-liner och man, har man lyssnat noga på politiska debatter så har man väl känt igen en och annan när man kommit igen med glesa mellanrum. Men eh, jag tycker också att den här sortens avtackningar som ju får större och större former faktiskt för varje partiledare som slutar eh, är lite grann behållningen med en sån här debatt som idag därför att eh, det även om de inte har något politiskt innehåll, även om det är mycket blaha blaha och skämt så ger dem ändå en sorts demokratisk legitimitet. Man, även den mest hårdhjärtade eh, skeptiken kan ju få ett visst hopp om demokratins framtid när partiledare står och strör munterheter och skämt över varandra och verkar gilla varandra som personer. Det är inte liksom eh, trollkonflikten på nätet utan det är en helt... Tack för den eh, kommentaren Thomas Ramberg, Ekots politiska kommentator. Studio 1 fortsätter till Mauritanien i nordvästra Afrika, ett av de länder i världen där slaveri fortfarande förekommer, trots att det nu är... Nej, jag kan inte hitta den raksida vägen i Hedemora alls. Jag tror inte det finns någonting som heter det lång Hedemora. Och långsidan heller faktiskt. Det är inte oklart var den raksida vägen ligger. Jag vill lämna det. får nämligen trycka bort de eh, här falska länkar som dyker upp på C och D-datorn här. Eh, jag vet inte vad som händer när man kommer in på de här sidorna men jag eh, trycker bort när de kommer upp de här mycket märkliga URL-adresser där som har letats in i webbläsarna. Men de hinner aldrig laddas sidorna där. Och stänger ju flikarna. Ja, som sagt var det lite oklart var långsynta vägen ligger riktigt. Jag har aldrig hört talas om den vägen i långsyntarna. Den verkar innas eller i eh, Hedemora. Den kommer väldigt konstiga adresser som består av siffror och bokstäver och så. Jag kan ta ner Omnis nyheter här. 12 juni 11.30 eh, här. Jag heter Gunnar Andersson och ni lyssnar till Sverigekanalen direkt och sen kommer att till länk här med bokstäver och siffror och konstigt där. Men som inte hinner laddas för jag trycker bort uh, eh, fliken Ja, vi lämnar det där med Långsuttervägen här. För att vi brukar presentera nyheter då nyheter från CBC News i Kanada. Kanske Alex Jones och BBC och lite sådär. Jag har lagt in ett antal eh, serveradresser här som strömmar och eh, streamar. Ja, lite oklart var den där cyklisten blev påkörd någonstans. Jag vet inte var långt vägen ligger överhuvudtaget. Jag har hört talas om den. inte finnas i Hedemora heller. Man kanske har angivit fel adress eller så. Det kan bli något litet misstag. Så. Men jag hoppas att det gick bra för den där cyklisten som ju fördes till faderlassaret. Efter en kollision med en bilist för fem dygn sedan. Det var också att lokalerna började bli nedslitna och dåliga och det var lönsamhet. Apoteket i Särna är ett statligt apotek, tillhör Apoteket AB. Och eh, vi godtog inte något av de här argumenten. För när vi började fråga personalen så ville de arbeta här. Ett statligt apotek behöver nödvändigtvis inte vara lönsamt. Du får statliga bidrag. Men det här är ju ett apotek som är, finns i ett område där det finns tidvis väldigt mycket folk, turister och sådär. Men där, där kommer det väl in lite pengar den vägen? Ja, det borde det göra faktiskt också för att vi räknar oss som en under högsäsong med turister och den säsongen är inte bara jullov och sportlovsveckor, påsklov längre utan det är stora delar av året. Kan det vara 20, 30, en del säger upp till 40 000 personer i området. Sen var det där med att lokalerna var nerslitna och inte bra. Det sa de också, men det tycker vi det får stå för Apoteket AB själva. För är man hyresgäst i en lokal, då får man ju lov att påtala de brister som finns och få det åtgärdat eftersom man hyr. Visst kan hyran gå upp lite grann då, men det kan inte ligga bara som ett argument för en nedläggning av ett apotek. Sen satte ni igång en namninsamling som blev nästan en, en pyramidal succé. Massor av människor skrev på den väldigt, väldigt fort. På ett fåtal dagar så hade vi 1285 namn. Kom då ihåg att i Särna och Idreområdet bor det 2100 personer. Men sen tog ni kontakt med riksdagsmän på Dalabänken, ni tog kontakt med Region Dalarna. Ni har jobbat, jobbat, jobbat. Men ni har också varit i kontakt med den som är länsansvarig så att säga, för apoteksrörelsen. Eh, har ni fått något gehör? Kan du se att det finns något ljus i tunneln? Det jag kan se i tunneln just nu det är ju att eh, regionen i Dalarna eh, de har inbjudit nu Apoteksbolaget till samtal så ett av regionråden har eh, inbjudit men han har ännu inte fått något svar vad jag vet. Men du själv, känner du att det här är hugget i sten? Apoteket kommer att stängas i Särna? Vi kommer att kämpa. Vi kommer att kämpa stenhårt för det här. För igår kom det vår postlåda. Tack för den tid det har varit apotek i Älvdal eller i Särna. Nu är ni hänvisade till ombudet på Coop. Det var som ett slag i ansiktet mot bakgrund av vad vi har jobbat med de sista veckorna. Jag kommer att skicka tillbaks den, den eh, eh, meddelandet vi fick igår det känns oerhört dåligt att man inte i en så stor administration kan dra tillbaka ett sånt meddelande just i den här situationen när vi sitter. De har... ni, ni lägger er inte platt på ryggen? Definitivt inte. Vi ger oss inte nu. Vi kommer att kämpa vidare. Tack för att du kom till mig, Backsara Eriksson, ordförande i PRO i Särna. Och, som jobbar ihop med PRO och Idre om den här frågan om att försöka rädda apoteket kvar i Särna. Men, ja, ni hörde Backsara. Vi får väl se. Hon hoppas de kämpar vidare. Sanna Son som nu är 16 kunde gå i skolan men pengarna räcker inte. Sonen arbetar för hennes svåger. Efter en stund säger min lokala guide att det börjar bli dags att avsluta. Utanför tältet står en man och pratar i telefon. Guiden hör honom säga något om att lady tonight. let a gentleman see just how nice a dame you can be. I know the way you treated other guys you've been with. How about you being a lady with me? A lady doesn't leave her escort. It isn't nice, just not nice. A lady doesn't wander all over the room and then blows on another guy's dice. How about we keep this party polite? Never get out of my sight. Stick with me, baby. I'm the guy that you came in with. Luck be a lady. Merci. Thank de Sinatra. La web radio hommage à Old Blue Eyes on in my life. I got someone who needs me, someone I've needed for so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I someone warm like you could make this dream come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it hurt me once before. For once I found someone I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say, that's mine, you're not gonna take it.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 Oh, downtown. Listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You dancing with them too before the night is over. I'm happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing. a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know? that your eyes are like stars brightly beaming. I bring you and I sing you a moonlight serenade. Let us stray till break of day in love's valley of dreams. Just you and I, a summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. So don't let me. tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight, a love song, my darling. a moonlight serenade. Omnipod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är onsdag den 12 juni, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att demonstranter i Hongkong har drabbats samman med polis efter att ha försökt storma parlamentet. Löfven och Kristersson drabbade samman om tryggheten i säsongens sista partiledardebatt. Överlevare och anhöriga stämmer tre företag för branden i Grenfell Towers. Och Storbritannien kan bli den första stora ekonomin att lagstifta om nollutsläpp. Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemar och Matilda Glaser. Men först om att hovrätten idag friar den 46-årige David Idrisson från anklagelserna om förberedelse till terrorbrott. I tingsrätten dömdes han till sju års fängelse för att det ansågs bevisat att han hade haft kontakt med terrororganisationen IS och att han införskaffat kemikalier som var tänkta att användas till en sprängladdning. Hovrätten dömer dock Idrisson för terrorfinansiering trygghet, jämlikhet och välfärd stod i fokus när partiledarna idag samlades för en sista debatt i riksdagen före sommaruppehållet. Moderatledaren Ulf Kristersson inledde sitt anförande med att måla upp en ljus och en mörk bild av Sverige och menade att den senare präglas av gängvåld, grov kriminalitet och en stundande elkris. Herr talman, regeringen har tappat kontrollen över vad som händer i Sverige. Stora problem förblir olösta och det är uppenbart att regeringen saknar en genomtänkt idé för sitt arbete. Men Stefan Löfven gick emot Kristerssons bild och framhöll istället regeringens satsningar på fler poliser och skärpta straff för grova brott. Det är därför det nu är fullt i fängelserna. Det är därför som vi nu tvingas köpa våningssängar. Därför att det är fullt. Och det kommer vi att fortsätta göra för att kriminaliteten ska bort, människor ska vara trygga. Om detta är vi i grund och botten överens. Sök inte den konflikt som inte finns. Partiledardebatten var Per Bolunds första som Miljöpartiets nya språkrör, men också Jan Björklunds sista som partiledare för Liberalerna. Han besvarades med varma applåder när han tackade åhörarna för sina 12 år på posten. Demonstranter i Hongkong har drabbat samman med polis i samband med att de försöker storma parlamentet. Det rapporterar AFP. Enligt nyhetsbyrån använder polisen tårgas och batonger mot demonstranterna. Bakgrunden till demonstrationerna i Hongkong är ett lagförslag som skulle göra det möjligt att utlämna brottsmisstänkta till fastlandskina. Hongkongs styrande råd meddelade under morgonen att lagförslaget skjuts upp efter protesterna. Överlevare och släktingar till de som dog i branden i Grenfell Tower i London för två år sedan har stämt tre amerikanska företag. Bland annat vill över 200 personer få kompensation från företaget Whirlpool som tillverkat det kylskåp där branden startade. Advokaten Jeffrey P Goodman säger på en presskonferens att stämningen görs av de 69 familjer som förlorat sina anhöriga och 177 av de överlevare som fått livslånga skador efter olyckan. Although the devastation may have occurred abroad, the decisions that led to it took place here in America. And the lawsuit that has been filed here in Philadelphia seeks justice for the victims of Grenfell. Även de två företag som tagit fram husets isolering och fasadplast stäms eftersom deras produkter har pekats ut som bidragande orsaker till det snabba brandförloppet. 71 personer dog i branden i höghuset natten till den 14 juni 2017. Och vi håller oss kvar i Storbritannien, för landet är på väg att bli den första stora ekonomin att lagstifta om att nettoutsläpp från fossila bränslen ska ner till noll. Det skriver Bloomberg. Premiärminister Theresa May kommer lägga fram ett lagförslag till parlamentet som uppges ha brett stöd över partigränserna. I ett uttalande beskriver May förslaget som ambitiöst men nödvändigt om planeten ska skyddas för framtida generationer. Och nu till ekonominyheterna. De svenska hushållens nettoförmögenhet steg med 4,5 under det första kvartalet i år jämfört med föregående kvartal. Det visar SCBs e sparbarometer. Hushållens nettoförmögenhet ökade med 690 miljarder. Bruttoförmögenheten steg med 730 miljarder och det största bidraget till den uppgången kom från stigande aktietillgångar. Det saknas 90 miljarder per år till 2026 för att bevara välfärden med dagens skattenivåer. Samtidigt behövs Sveriges välfärd byggas ut. Det säger finansminister Magdalena Andersson idag vid en pressträff. Andersson säger att det därför är viktigt att regering och riksdag prioriterar resurserna på allra bästa sätt. Kinas utlåning till andra länder tros vara betydligt högre än de officiella siffrorna, rapporterar CNBC nu varnar experter för att dessa dolda skulder skulle kunna utlösa en rejäl inbromsning i världsekonomin. Civilminister Ardalan Shekarabi kritiserar SAS efter att flygbolagets vd Rickard Gustafsson sagt att de kan komma att strunta i Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer efter pilotstrejken. Till SVT säger Shekarabi att det är helt oacceptabelt det är definitivt ett provocerande mot Sveriges konsumenter. Det är inte acceptabelt. Det är inte så ett seriöst bolag ska förhålla sig till lagstiftningen och till konsumenters rättigheter och det är heller inte så SAS betett sig tidigare, så det är väldigt allvarligt. Shekarabi uppmanar nu SAS att tänka om och göra rätt. Sverige får högt betyg för sin biståndspolitik. Det visar en ny granskning från OECD-ländernas biståndsorgan DAC. Biståndsminister Peter Eriksson är minst sagt nöjd med omdömet när han intervjuas av Ekot. Man blir nästan lite generad för att den är väldigt översvallande. En hyllning till, till svensk biståndspolitik faktiskt. Granskningen framhåller bland annat att Sverige är bäst på jämställdhetsutveckling och är ett av få länder som lyckas nå fram till världens allra fattigaste. Samtidigt kritiseras man för att så stora delar av biståndet används till flyktingkostnader i Sverige. De barn som levde isolerade i en villa i Ystad hade vid flera tillfällen besökt vården under sin uppväxt. Trots det hade ingen inom sjukvården slagit larm innan de omhändertogs. Det rapporterar Sydsvenskan och hänvisar till uppgifter i Region Skånes patientservice. Överläkare Louise Laurell säger till tidningen att det i efterhand är svårt att uttala sig om vilka möjligheter vårdpersonalen haft att skaffa sin uppfattning om att barnen farit illa, då vissa vårdkontakter är väldigt korta. Det är också oklart hur omfattande barnens kontakt varit med vården under uppväxten eftersom de uppgifterna skyddas av patientsekretessen. Och sist om att Facebook lanserat en ny app som bland annat håller koll på användarnas geografiska position och hur mycket tid de lägger på olika appar. Enligt Techcrunch kommer Facebook betala de användare som medger att deras aktivitet övervakas och syftet är att studera hur människor använder sina telefoner. Appen heter Study och släpps några månader efter att en liknande app lagts ner efter att det kommit fram att den skaffat djupare tillgång till många telefoner än vad som varit tillåtet. Facebook hävdar att den nya appen inte kommer komma åt känsligt innehåll som meddelanden, lösenord eller surfhistorik. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. From CBC News, The World This Hour, I'm Danielle Capelli. A tense situation is unfolding in Hong Kong right now. From the Sky News Centre at 2. Boris Johnson says he'll continue to speak directly if he becomes Prime Minister, as he officially launched his Tory leadership campaign. The former Foreign secretary's also addressed fears he'd take the UK out of the EU without a deal, saying that's not what he's aiming for, but it would be a last resort. The best way to avoid a no deal outcome, the best way to avoid a disorderly Brexit of any kind, is to make the preparations now that will enable us to leave in a managed way if we have to. Theresa May insists the UK is leading the way on climate change. She's announced plans for the country to become the first G7 nation with net zero emissions by 2050. But critics like Labour MP Anna McMorland say that's too slow. This doesn't go far or fast enough. It must include aviation and shipping, and it mustn't shift our problem to developing nations through offsetting. A paedophile ex football coach has been jailed for more than 24 years for sexually abusing young players over a 25 year period. 66 year old Bob Higgins ran youth training programs at Southampton and Peterborough. Police in Hong Kong have fired tear gas and pressurized water as anti government protests turn violent. flesh and blood. you, but it ain't working right. Now the truth is I'm only drinking me lonely tonight. And Lord, it's more than just thirsty that I'm feeling inside. Cause it's tears I've been crying. But the truth is, I'm only drinking me lonely tonight. You said I'd have to choose between your love and this old room. I just laughed, but I guess you knew best. Who cares who's right or wrong tonight? My better half is gone. And this whiskey's laying claim to all that's left. I'll just order up another and pretend I'm alright. Cause I'm only drinking me lonely tonight. crying have left me behind. I wish the bartender had a girl I could buy. But the truth is, I'm only dreaming lonely tonight. So I'll just order up and pretend I'm alright, only drinking me lonely to You're driving a car, and something happens. Something you're not prepared for. Let's say a large semi runs through an intersection, about 40 metres up the road. You slam on the brakes. Now, if you were travelling at 60 kilometres an hour, this commercial would end here. However, if you were travelling just 5 kilometres an hour faster, would end here. How fast are you going now? A message from the RTA. Hi, this is Alan Jackson, and you're on Big Country Radio. För lokala nyheter från Dalarna besök annonsbladet.com. Läs de olika upplagorna som pdf-filer. För lokala nyheter från Dalarna besök annonsbladet.com. Läs de olika upplagorna som pdf-filer. Sweet home Alabama, all Shine Tire Spray on sale now at O'Reilly Auto is closely monitoring uh, the pricing of gas. The federal government has conceded it may have failed to take into account some public submissions when determining how to assess part of Adani's proposed Queensland coal mine. A spokesperson for the Environment Minister says the concession has no bearing on the federal approval of the mine. It also won't affect the Queensland government's decision whether to grant it the final state approval needed to begin construction police in Hong Kong have fired rubber bullets during clashes with protesters who are angry at plans to make it easier to send people to mainland China to stand trial. The BBC's Gabriel Gatehouse reports. off um, by his comrades. We saw some policemen arrest uh, one of the protesters. They took him into a, a little office in there, which incurred the wrath of some opposition lawmakers who started shouting at the police, how dare you occupy our parliament building? They said that, that the police are using their parliament uh, as a police base from which to attack the protesters. Queensland briefly, 49 people are dead and 14 others are missing after heavy rainfall hit southern China earlier this month. In finance, the Dow Jones is up one point, the Nasdaq down 18 points. One Australian dollar is buying 69.47 US cents. From around the world, a 2CH 1170 sports update. Pakistan is two for 113 after 20 overs at the Cricket World Cup. The side will choice.com. Ladies and gentlemen, friends, and open minded people, wherever you live across the United States of America, across the world, this is David Duke, and this is the David Duke program. And uh, today, this show is going to be a little different than usual, and I'm going to talk a little bit about a poem that I was just reacquainted with that I really loved as a young man, a teenager, and it was Tennyson's poem, uh, which dealt with Odysseus, or the Roman word for that was Ulysses, and also uh, dealing with this event called the Lotus Eaters. Now, uh, occasionally, in fact, I, I, do look at it quite a bit because it's quite an interesting news site, uh, The Stormer. And I don't necessarily agree with everything that Andrew England writes, and I don't agree, and I, I'm sure he doesn't agree with everything that necessarily I say but I respect the site, and I he does a lot of trolling as well. So, you know, I, I I can't commend everything that's said there, I can't agree with everything, nor he could agree with me, but he has a lot of good material, a lot of good news items, and sometimes he comes up with some very interesting uh, thoughts about and very important historical people within our race and within Western civilization, and the application of some of these uh, artistic forms in our culture, such as Lord Tennyson, and the current day, and even going back to Homer, who wrote the Iliad and who wrote the Odyssey in about the 8th century BC. I mean, we're talking about 2800 years ago. And yet, so much of the spirit of Western man that's contained in uh, this fantastic novel story by Homer is applicable even to the modern life. And it's so important historically for us to kind of understand not only the history of our people, but also the history of the art of our people and how we're inspired in many ways by the same things that our ancestors were inspired by. So I thought I'd do something very different today and share with you. It's too long. I'm not going to give you the entire poem, poem, but you all can read it yourself. And uh, by Lord Tennyson, but I'm going to share with you some of the quotations. I'm going to set the stage for you so you understand what's happening here. Um, in the Iliad, Homer goes primarily into the Trojan Wars, and the events of Ulysses in those wars are again Odysseus in the Greek style. And then in the Odyssey, he talks about primarily the struggle of Odysseus to get back home. Uh, he Odysseus is like the true Faust, Faustian spirit. He is a, a man who wants to explore the world. He wants to learn about the universe, so to speak. He wants to conquer new worlds. He wants to uh, live life in the prime way. He wants to truly live every moment. He wants to experience everything. And a lot of his stories, uh, and in fact, I've shared some of these stories with you recently on this program when I talked about uh, the idea of tying oneself to the mast. For instance, uh, Odysseus wanted to hear the siren call, which no, apparently, of all the legends were that no sailors ever escaped that call without dying being lured upon the rocks uh, by the sirens. He wanted to hear the call. Nobody ever heard the call and lived to talk about it. And uh, so he decided to uh, bind his his sailors' ears uh, with cloth and, and wax into their ears so they couldn't hear the call themselves, and told them that when he would do this to them, that for them to tie him to the mast, and no matter what he said, uh, if they could hear it or not hear it. Don't or whatever emotional uh, uh whatever motion you could make to try to say, look, go toward the uh, the sirens. Don't listen to me and sail on by because he wanted to hear the siren call. And that was a very good lesson in life too, because one of the things we do, we all have our weaknesses. We all have our, in effect, ad- addictions. We all have things that we do that are not, we know, don't serve really the purpose of our lives and don't serve what we're about or our goals or ideals or principles or whatever. And one thing we can do is, in effect, metaphorically tie ourselves to the mast. That is, if we don't want to eat those sweet foods, don't bring them into your house. If you don't want to drink alcohol or beer or whatever, for whatever reason, whether you want to lower the estrogen in your body by not drinking beer, or whether you don't want wine, and whether you want to be uh, sleep well because of these things, tie yourself to the mask. In other words, don't make it easy for you to give in to those uh, things. Now, this story, though, is a different story that uh, Anglin wrote about and said it's very applicable to what's happening in terms of marijuana and a lot of habits of, of a lot of young people and older people today of inebriating ourselves with alcohol, inebriating ourselves with other sorts of drugs, even opioid, the opioid epidemic today. And he's dealing with that in, in this great story, the Odyssey, that we can share, and Tennyson writes about it. So I'm going to share uh, the impact in this poem of Odysseus with the lotus eaters, <laughs> uh, who and and basically the lo- the lotus was a, a kind of narcotic plant that brings about a very drowsy and calm euphoria uh, much like marijuana. And uh, the hero Ulysses, or Odysseus in the Greek way, um, had an impact uh, on his crew in the fact that the crew was getting addicted to this kind of distancing themselves from life and what their real obligations were and the greatness that they were and the, the essence of life itself. So here's Tennyson's parts of Tennyson's poem. It's sectors of it that I found. I was very inspired by this poem as a young man, and it made me the article in the Stormer made me go back and take a look at it, and it brought back a lot of memories, and I think has a very poignant impact on us, our lives, and some of the principles that we suffer from in this world, the hardship of being courageous on the issues such as the survival of our people, the rights of our people, and the fact that we have the lotus dust all around us. It's in the media that distracts us from our cause and distracts us from the values that we hold in things such as marijuana for many people or alcohol or any of the things that distracts us or keeps us from being up to the great things in life that's really really about life and living rather than living in a dream state or a false state. So let's just talk about this. This is part of the poem by Tennyson, and he talks about the lotus eaters. This is right from the poem. Courage, he said, and pointed toward the land. This mounting wave will roll us shoreward soon in the afternoon they came unto a land in which seemed always afternoon. All round the coast the languid air did swoon, breathing like one that hath a weary dream. Full faced above the valley stood the moon, and like a downward smoke, the slender stream along the cliff to fall and pause and fall did seem. Tennyson goes on A land where all things always seemed the same, and round about the keel with faceless, pale, dark faces, pale against the rosy flame, the mild eyed melancholy lotus, eaters, lotus eaters, came. Branches they bore of that enchanted stem, laden with flower and fruit whereof they gave to each. But whoso did receive of them and taste, to him the gushing of the wave far away did seem to mourn and rave on alien shores. And if his fellow spake, his voice was thin as voices from the grave. And deep asleep he seemed, yet all awake and music in his ears his beating heart did make. They set them down upon the yellow sand, between the sun and moon, upon the shore, and sweet it was to dream of fatherland, of child and wife and slave, but evermore most weary seemed the sea, weary of the oar Wary of the wandering fields of barren foam. Then someone said, We will return no more. And all at once they sang, Our island home is far beyond the wave. We will no longer roam. He goes into the choric song, uh, Tennyson does, and so he's speaking about how the sailors now, they were just taking this dope, so to speak, this this opium-like substance, or this marijuana-like substance, if you will, or an alcohol-like substance, and they were actually beginning to not care about the really important things of life, life itself, and the struggle and the battle that life is. And he goes on, quote, There is sweet music here that softer falls than petals from blown roses on the grass. Our night dews on still waters between the walls of shadowy granite in a gleaming pass. Music that gentler on the spirit lies than tired eyelids upon tired eyes. Music that brings sweet sleep down from the blissful skies. Here are cool mosses deep, and through the moss, the ivies creep, and in the stream the long leaved flowers weep, and from the craggy ledge the poppy hangs in sleep. He goes on in, the, in this next, second verse, quote, still from one sorrow to another throne nor ever fold our wings and cease from wanderings, nor steep our brows in some, some, some slumbers, excuse me, holy balm, nor hearken what the inner spirit sings. There is no joy, but calm. Why should we only toil the roof and crown of banks? And boy, this is this is truly what the siren call that we have in our society the incredible distractions of media, of movies, television, comedy, songs, uh, and all sorts of other enjoyments we can suffer rather than understanding that life itself is at stake here, not only our own lives, but that of those whom we love and the future of our children. I'll go back to the verse here. This is in the third cantos. He says, Drops in a silent autumn night, all its allotted length of days, the flower ripens in its place, ripens and fades and falls, and hath no toil, fast rooted in the fruitful soil. In the fourth section, he says, quote, Hateful is the dark blue sky, vaulted, o'er the dark blue sea. Death is the end of life. Ah, why should life all labor be? Let us alone. Time driveth onward fast, and in a little while our lips are dumb. Let us alone. What is it that will last? All things are taken from us, and become portions and parcels of the dreadful past. Let us alone. What pleasure can we have to war with evil? Boy, that's pertinent. What pleasure can we have to war with evil? Is there any peace in ever climbing up the climbing wave? All things have rest and ripen toward the grave. In silence, ripen, fail, and cease. Give us long rest or death, dark death, our dreamful ease. Boy, folks, this is me talking here, not the poem, but isn't that the way that so many of us do, that we run away from our responsibilities, from our honor, from the truth that we represent in our hearts, and from the efforts we must take for our lives itself, healing and grabbing our lives? grabbing our life by the throat and saying, let's live, let's do what we've got to do, let's achieve what we want to achieve for ourselves, for our family, for our children. This is the fifth parts of the fifth verse. How sweet it were hearing the downward stream with half shut eyes ever to seem, falling asleep in a half dream, to dream and dream like yonder amber light, which will not leave the mere bush on the height, to hear each other's whispered speech, eating the lotus day by day, to watch the crisping ripples on the beach and tender curving lines of creamy spray, to lend our hearts and spirits wholly to the influence of mild minded melancholy, to muse and brood and live again in memory with those old faces in our infancy. In our infancy. Heaped over with a mound of grass, handfuls of white dust shut in an urn of brass, of course, referring to the ashes we have after cremation. In the sixth verse, he goes on Dear is the memory of our wedded lives, and dear the last embraces of our wives and their warm tears but all hath suffered change. For surely now our household hearths are cold, our sons inherit us, our looks are strange, and we should come like ghosts to trouble joy. Or else the island princes overbold have eat our substance, and the minstrel sings before them of the ten years' war in Troy and our great deeds as half forgotten things in their confusion in the little isle. Let what is broken so remain. The gods are hard to reconcile. Tis hard to settle order once again. There is confusion worse than death, trouble on trouble, pain on pain, long labor unto aged breath, sore task to hearts worn out by many years and many wars, and eyes grown dim with gazing on the pilot stars. Of course, he's referring to his achievements and honor and fights in the Trojan Wars and that of his sailors. He goes on in the seventh cantos uh, with these words The lotus blooms below the barren peak the lotus blows by every winding creek. All day the wind breathes low with mellower tone. Through every hollow cave and alley lone, round and round the spicy down, the yellow lotus dust is blown. We've had, we've had enough of action and motions. Motion. We rolled to starboard, rolled to larboard, when the surge was seething free, where the wallowing monster spouted his foaming fountains in the sea. He goes on, let us swear an oath and keep it with an equal mind in the hollow lotus land we live. And it is a hollow land we live. We live in a hollow <laughs> world, folks. In the hollow lotus land we live and lie reclined on the hills like gods together careless of mankind. How much effort is there by the media to want us to forget mankind, forget our children's future, forget our own lives, our own loved ones? How much there is an effort to get us distracted, to get us taping, taking the dope or the alcohol or our finding addictions and video games or any sort of other distraction or you know the the ball games of our lives rather and trying to find joy in those things which are fairly meaningless rather than the real joy and vigor and vitalness of life so let's get some more quotes here he says like the gods together, careless of mankind, for they lie beside their nectar. And the bolts they hurled far below them in the valleys and the clouds are lightly curled round their golden houses, girdled with the gleaming world where they smile in secret, looking over wasted lands, blight and famine, plague and earthquake, roaring deeps and fiery sands clanging fights and flaming towns and sinking ships and praying hands. But they smile and find the music centered in a doleful song, steaming up a lamentation and an ancient tale of wrong, like a tale of little meaning, though. The words are strong, chanted from an ill used race of men that cleave the soil. Sow the seed, and reap the harvest with enduring toil, storing yearly little dews of wheat and wine and oil, till they perish and they suffer some. Tis whispered down in hell, suffer endless anguish. Others in Elysian valleys dwell, resting weary limbs at last on beds of asphodel. Surely, surely, slumber is more sweet than toil the shore, then labor in the deep mid ocean, wind and wave and oar. O oh, rest ye, brother mariners, we will not wander more. Man, isn't that the way it is? We look around. You know, what is what is life all about? We're gonna we're going to suffer the the clangs of battle. We're going to suffer and perish when we can simply just change the focus of our minds and ignore life itself and the calls of life to us. And then Ulysses basically comes back and brings us uh, back to earth and back to the spirit, the only kind of spirit that can save us and that really matters the spirit of life, the spirit of existentialism, the spirit of living, the spirit of action rather than living in a dream. He goes on Ulysses. The section's titled Ulysses. It little profits that an idle king by this still hearth among the barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me, I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that love me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy Hades vexed the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart much have I seen and known cities of men and manner, manners, climates and councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers. Far on the ringing plains of windy Troy, I am a part of all that I have met he goes on with some really great words at the end that has a lot of meaning to me, and I want to share this with you. And this is what he says. Quote, this is Tennyson's words, his great poem. That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. Death closes all, but something are the end. Some work of noble note may yet be done. Uh, folks, let me tell you something as a side note. I feel that way in my life. You know, I, I have meaning in my life in an effort to do noble. Not that I've always been noble, not that I've always fulfilled my duties, but I have this dream as well to fulfill and do some work of noble note. And I hope all of us share that kind of belief in our lives. He goes on, but somewhere ere the end, some work of noble note may yet be done. Not unbecoming men that strove with gods. The lights begin to twinkle from the rocks. The long day wanes. The slow moon climbs. The deep moans round with many voices. Come, my friends. 'Tis not too late to seek a newer world. Push off, and setting well in order, smite the sounding of the furrows, for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles, whom we knew. Though much is taken, much abides. And though we're not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, we are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. I give you that line one more time, folks. One equal temper of heroic hearts. And that's what I appeal to you, to your heroic heart made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. This poem was written about, and it is encompassing the spirit of a book written 2,800 years ago, written by men of ourselves, of our heritage, of our genes, of our culture, the first great spiritual culture of European mankind. And this is so much truth for us to embrace now in this day and time. And we have so much we can learn from those of our ancestors who've experienced similar, similar dismay and similar depression and, and similar calls to escape, calls to ignore the truth, calls to ignore the responsibility of life, the life that animates us and gives us joy and gives us beauty and gives us meaning. For your life is not going to be defined by your individual feelings of joy here and there, or your individual high that you might have, whether it's from smoking some drug or taking some drug or imbibing in alcohol or even maybe the high of climbing a mountain. The high that really is going to sustain you and has only meaning is the high we get from living a noble life and that may engage itself in climbing a mountain or doing a courageous deed, but it really means fundamentally about going away from the idea. See, sleep is not a bad thing, folks, but you know what? The meaning of sleep is not sleep. It's not the dreams you may have in sleep. The meaning of sleep is to revigorate you for life. That's why we sleep. And the way everything you do is I'm not everything you do, I'm not saying that you should, you know, not ever engage in rest. That you should never sit by the side of the shore and enjoy the sun. You need those renewals. You need those factors. But at the same time, you have to take those factors of sleep and rest and recovery, just like when you work out, just like when you sleep after studying and working, and just like you enjoy the aspects of love and pleasure from the highest fulfillment of the reproduction of our kind, just as in those endeavors, you renew your spirit. That renewed spirit is for something that goes way beyond the momentary pleasures we seek. We live in a society where the lotus or the opioids they bloom, and the media is an opiate, and the distractions we have from the important task we have in our lives is an opiate. And a lot of us want to rest. We want to simply be calm when the truth is we do need moments of calm, but only because we can have moments of greatness, moments of achievement, moments of life for ourselves and for our children and for the future of our people and the highest ideals. Ulysses, uh, Odysseus, as it said in the Greeks, was a man who wanted to explore the world, conquer new worlds, find the truths of the universe, a true Faustian spirit, long before Goethe wrote Dr. Faustus but what he really was and is right now in our memory and our thoughts, a memory of our race, which we still have somewhere contained deep in our protoplasm, deep in the germ of our genes and our cells. We still have that same spirit in us. And us now, we're even looking at not only knowing the world and unlocking the secrets of science, unlocking the secrets of spirituality, and, and finding this immense quality of the universe, we literally are sitting at the edge of an endless sea and the endless boundaries of space and life and matter and the laws of nature that gave us our existence and have meaning for our existence in the future this is really our, our test. So I'm urging a lot of our young people, there are so many distractions and so much lotus in the air, so to speak, so many opioids of different types to keep you from living your life. I'm urging you to enjoy what we enjoy, to sleep at night, but live in the day, to sometimes enjoy the pleasures that life gives you but to understand the greatest pleasure of all is fighting and being courageous in saving our people and saving the very existence of the genes that made us possible, made our children possible, and that make the future possible for us and the mon- mankind that we represent, just as we represented the dreams of mankind when we put our feet and the dust of the moon, and we will eventually trod on worlds far beyond the levels of any imagination we might have. So that's what I wanted to share with you today. Uh, I've got Dr. Slattery with me today, and I'm interested in getting his reaction to some of this and, and your reaction. I hope that you go to my website, davidduke.com, and I hope that you click on the communicate with me button and, and send me an email. And I want to hear your impressions, and I want to hear what this means to you. I'm really interested in that because I believe the, the, one of the ways that we save the world is to tap into these the spirituality uh, that we have that's really in our blood, that's in our very genes itself, that's in the very heart of our brains and our cerebral cortex, and in the heart of what we call the soul. And I hope that you're inspired by a lot of this as I am. And I thought it would be interesting just to share you something that I really love and I just love uh, to read of our great ancestors and to read people who've written about those, like Tennyson. And because this is what inspires me. And this is what gives me the greatest joys of my life because it's a joy that's related to the living forms of life and those people that we love and care about, that we're concerned about, whether they're friends or whether they're lovers or whether they're people we respect and honor or whether they're people that we share their information with the rest of the world and try to lead us to the light in this dark world in which we live, this tempest that we're tossed in every day. This, to me, is what makes my purpose and makes me throughout all the trials and the tribulations and all the sufferings that we do, as he talked about in this poem, it makes it all worthwhile. And it makes us able, when the final breath comes in our bodies, it makes us able to look back and feel that it was all for a great purpose and a great reason and the joy of knowing that our destiny is going to be fulfilled as long as we're true to the law of our make, to how we've been made, and how our ancestors made us, and we make the descendants that come after us. That's it. Dr. Slattery, you there, sir? Yes, sir, I'm here. That was a little departure from my usual uh, program, but um, what did you think? What do you what, what's your reaction to that that great poem? I'm sure you read that probably back when you were high school or college. Uh, it's a very famous. No, poem. I, I I'm aware of the poem. I I am somebody who I really like when I was a kid, younger than college. I liked the the Greek slash Roman myths. Uh, there was a book. I don't know where I started. I, I guess my, my mother might have read me um, some Greek myths, Roman myths, um, maybe in third or fourth grade. I, have been aware of him for a long time. Uh, I think Edith Hamilton must must have written a uh, a college book on on these myths. You read her in college, Edith Hamilton. She was I didn't read, favorite I think writers my, of all I think time. My mother read her in college, probably. I, ah. I, am not sure when when she wrote, but she must have written a long, long time ago. And so we had those books lying around the house, and then there were some more child friendly books at my school. Mm-hmm. Um, It was an Italian last name. So, and, and they talked about uh, the, you know, the Trojan War and the Odyssey, um, you know, the Iliad, the Odyssey. Uh, so I'm, I'm aware of the, the stories. I wasn't aware of the poem. What I am aware of is, I guess, in high school, there was a, a rock band called Cream, and it, it featured um, Eric Clapton on the guitar, and and they had a song, "Tales of Brave Ulysses." Well, I'll tell you that that song was not Tennyson. I think that song was written when they were they were on a lot more than just the Lotuses. I think they were on a lot more than that. <laughs> Um, it was yeah. very very bizarre song, but um, yeah, the we are eating the lotus. That, that's our, our people are um, being subjected to the lotus, and you you say we got to strap ourselves to the mast. Well, you know, um, maybe some of us have to strap ourselves to the mast, and maybe most of us actually have to put the the uh, wax in our ears and uh, not listen. You know, there's only only Ulysses listened to the song of the sirens. Mm-hmm. Um, I don't know. It, it's it's a it's a fascinating poem, and of course the story it's based on you know it's based on another poem by Homer uh, from probably what 2,600 years ago? Maybe more. Uh, 8th century BC. Okay. Um, probably somewhere in uh, Iona, which is the Greek coastal region of uh, Anatolia. Uh, and, and you know, and just for a little historical framework, I'm very familiar with this because these were two of my favorite books as a young kid, actually. Uh, I loved, um, say that basically the two books, which is the, the um, Iliad and the Odyssey, all right, were uh, poems. There were two poems actually attributed to Homer. And the interesting thing about these books, it's been read by about every philosopher of the West. They've been read by almost every person of Western civilization of, of learning and education. And they are like fundamental to the, the the Western fundamental literature and the canon of the West. It, it is, it is. These are books that express basically the soul of our people in written form. I mean, it's just it's just amazing to me. And, you, and you, you've got to think about the struggles, for instance, of Ulysses, which again is Odysseus in the Greek word. And Odysseus is probably the way we should revise him because the Romans also spread a lot of, the, of these works. They copied and, and these texts and they spread them throughout the known world and they throughout what became the, you know, the great Roman Empire, the traditional Roman Empire. And, and what after that, the Holy Roman Empire. And uh, I mean, this this this poem is like, and this this vision. Here's this man who went through unbelievable. This is a it could be a myth. It's a story. It's like a novel, but he goes through innumerable, incredible tests of his will and his spirit. He goes through innumerable suffering. He was he this is the, the way the Greeks did it was they said this was like a, a punishment of the god, so to speak, maybe from your hubris or whatever reason. Uh, so he was separated from his wife and his children and the land that he ruled uh, for years, and he had to go through all these uh, incredible obstacles. They had people, the suitors who came and tried to abuse his wife and steal his inheritance and that from his, his kids. Um, he talks about Telemachus, by the way, in the in the poem, his son, and uh, but he struggled through, and he overcame all uh, to his destiny, and that's maybe a very good metaphor for the idea of our people throughout all this crisis and all this hardship and all this suffering, including by great men. And there's so many heroes that we can talk about in Western civilization who died struggling for our people who suffered and were martyred suffering, including including in the, some of the great wars that were recent in our society that killed so many millions of Europeans, uh, because these were wars thrust upon us by those who wanted to destroy Europe, who had different goals and wanted to have supremacy over Europe, who wanted to have supremacy over our people and ultimately destroy our people. And now we're seeing the fruit of that destruction. And even the story about the lotus eaters is very interesting to me because it is so uh, pertinent to today. Of course, they want marijuana legalized because once marijuana is legalized, where it's more in the common vernacular, it's going to be much more available to kids. We know that marijuana, and there's huge scientific evidence of this, affects the development of the mind. And I've seen enough anecdotal evidence in my in my life of friends that I knew who came to me after imbibing marijuana a lot over the years and telling me with tears in their eyes how they just couldn't verbalize and didn't have the drive that they once had. And that's the way of opiates. That's the way of these uh, drugs, whether it's the opiate epidemic, which was promoted by the Sackler family, which has destroyed the lives, is killing 70,000 people a year in this country, that has killed millions upon a, uh, a people all over the world and millions of Europeans all over the world that has caused destruction of so many families and so many careers and so many brilliant people and courageous people that we needed their talents and their abilities, and yet they succumb to this. And the same thing's true of alcohol. Uh, when you look at the Jewish history, it's amazing how, like in Poland, the people that really promoted the, the original watering holes of, uh, of, of the whiskey and wine and different kinds of uh, alcohol uh, were often, and they and they talk about it in Jewish histories, their work. We had movies in this country in the 1930s or 40s constantly promoting the idea that we always had to drink, that mm. you couldn't visit with friends unless you were having a drink. You couldn't celebrate a birth unless you had a, a drink, and usually hard liquor. You couldn't celebrate uh, a graduation without hard liquor. You couldn't you couldn't suffer a loss of say a child or a loss of a a, a wife or a husband or a family in an accident or a sickness without drinking. We were taught to do that. And the people who are running the alcoholic issue, I'm not against alcohol, folks. I think anything in, in moderation. But there was never any of this propaganda, this constant propaganda, teaching us that the way you have a good time is to get high the way that you you know have have good friendship and good comradeship or communication is to drink. Maybe drinking does lubricate that a little bit. But this is part and parcel of the establishment of the media today, the global media that is so striking down a lot of our people. I can't tell you. I, I, I lived in Russia five years, and I can't tell you how the problems they have in Russia with alcoholism uh, and they have so many people, they get to be 40, 50 years old. The, the Goyim gets 40, 50 years old, and they are struck down by alcoholism. And they end up losing their fortunes. And often they lose their fortunes to new oligarchs. The, the Zionists, though, are able to promote alcohol and, and get away with less alcoholism because – they came from an area of the world that had a lot of wine and a lot of alcohol because of the grapes and so forth. And they developed kind of an immunity to alcoholism that the people in Northern Europe haven't had, like the Scottish haven't had, and the Russians haven't had, and the Germans haven't had and uh, and but this is one of the many ways that they are able to defeat us and and uh, to behead us, so to speak, in terms of our lives. So we see this, and I, I, it's so interesting to look at something from 2,800 years, or at least 2,700 years ago in our history, and yet here's here's Homer speaking to us from these from these shades of the past, this ether, and telling us what we've got to do to wake up and be strong and be healthy and to truly live and the real purposes of life, which is in action, which is in life, and not in dreams. And I had this the other day on a show. I was talking about the fact that, you know, what you really want to change your life and make it better, stop thinking about all this garbage. Stop thinking about all your problems. Start thinking about what's not right in your life, accept what's good, and get out of your mind and into your life by the actions you take. That's how you feel good. You, you affect your mind and your spirit and whether you're depressed or whether you're elated whether you're inspired or whether you're de- or whether you're defeatist by what you do and how you act and that's really the message it's really a stoic message and that's really the message of the Iliad and the Odyssey and the message of Tennyson's poem in my mind we have to seize on to life and not to the dream world that's induced by drugs or any other sort of distraction from what's really important drugs and uh, you know there's also another dream world that's created by the, the media that's created by uh, you know used to be primetime television uh, game of thrones isn't that kind of a drug i, I mean i know and and you you might find I, have heard people say yeah the first couple of seasons were great uh, well you know rat poison tastes good too and I'm not saying I, to I rats, right? Until they die, until, until they go they through die. the throes of death, right? Yeah, I mean, I, I didn't watch Game of Thrones, so I can't say anything about it. I'm not saying anything about it. Um, but mm-hmm. so much of the uh, the mat, the pop culture that's put out there is is rat poison. There might be like Saturday Night Live. I, I haven't watched it much recently, but they've had a lot of good writers uh, if they didn't have good writers, it wouldn't be as bad for you. Because, you know, it, it's only going to be bad for you if people watch it. Um, the, the effective propaganda has to have uh, talented people behind it, or it's not going to be effective. So, yeah, it's, I mean, I know today we're talking in particular about uh, the substances that harm your body. Uh, yeah, and also, so, well, the media is one of those substances too. You're right, and and one point about this, you know, when all right, when people begin to smoke marijuana, and I've, I've studied this, I've read the studies and so forth. When they when they smoke marijuana, when you first smoke marijuana, you get high pretty easily, and it has a very powerful effect. After you get used to it, it you know it takes you get more and more what they call a tolerance for the drug. Same thing with alcohol same thing with uh, opiates. And you get more tolerant. And the same thing is true with the propaganda you're talking about, too. So, you know, if, if uh, it took a long time but they got to the point where Games of Thrones could show something, which is also seen by lots of kids, where you have uh, complete uh, disgusting uh, nudity of sexual degeneracy and destructiveness, where you see torture almost celebrated torture, like for people to get a kick out of watching people tortured and their, uh, you know, their organs being cut off. I mean, my God, and just this and this in- incredible um, aspect of this, but that took a long time to do it, and it's just like a drug. Uh, you when you take a drug, you develop a tolerance for it. And we've got such a tolerance, and we've been so brainwashed by so much of this media for so many years of our lives, we don't even recognize sometimes the, the level of the propaganda and, and the level of the destructiveness of what we're watching. And, and I see this all the time. I see people who become politically astute. Cut the music a second, please people are politically stupid. We learn about who controls the media. We learn about the lies. We learn about the lies in the Iraq war and all that stuff, right? But what we don't learn and what we don't seem to understand is that this has affected our own lives and the way we live, our conduct in our personal lives that are not working to our benefit and our health and our beauty and our future and our courage and our mentality, but are working against us. And that's what we we have to be cognizant of. That we not only have to have a revolution politically, we got to have a revolution in our own brains, our own minds, our own bodies. And when we make this revolution in ourselves, we're going to be far more capable and possible to make a revolution in our societies and in our countries. That's it, Doctor. och det avslutar Kulturnytt med mig, Tove Orbeck. Ja, det verkar regna här i Långshyttan sedan ett tag tillbaks. Jag ser inte en människa ute. Jag har öppnat i köket och har fortsatt att eh, göra viss eh, städning och rengöring här i lägenheten här. Mattor och så. Även i studion faktiskt har jag rengjort här. Jag kommer att tänka på en sak. Det finns en matta här i studion som ett minne från Stockholm och landsbygden på, i Vallentuna kommun, Ödegård där. Jag tror Åttgården låg i närheten där. Jag minns att det var en kurva. Jag blev lätta på trycket. Och jag tittade in där, det var väldigt stökigt faktiskt i köket och så. Och i sovrummet, det var en liten stuga så hade nog träd fallit över taket där så det var helt intryckt. Men det var rörigt helt enkelt där i köket och så, men jag hittade en väldigt fin matta som jag lyckades ta med mig hem eh, hela vägen från Vallentunas landsbygd till Sleipninggatan och den har jag här uppe faktiskt och det märkliga var att den här mattan var ju ren och fin också. Den såg alldeles ny ut faktiskt. I övrigt var det stökigt och så i den här lilla eh, stugan i den här ödegården i kurva. Jag kan faktiskt på en karta se var den här gården låg också för att Oppgården låg i närheten där längre bort. Och det svåra var att få med den här mattan på cykeln också utan att den, eh, utan att den ramlade av där. Jag fick ju rulla, rulla ihop den där. Och man kan hitta saker här. Jag har en eh, kortärmad värmeväst på mig här. Hittade en fin Helle Hansen-tröja sist. Eh, vägen i elskåpet där. Och eh, ja... Idag har vi någon som hade slängt en massa USB-kablar här borta vid soptunnorna och eller så uppehållarna, och så var det stora papperspåsar fulla med kläder där. Men jag har ju ringt till Hedevara eh, Postigheter där och även pratat med Jan Alfredsson också, miljöinspektör på Hedemora kommun. Han angående skräp på gropvägen där som har dragit ut. Från eh, den tidigare eh, grusgropen och sen finns det skräp att hämta också i korsningen Riskebovägen, Damsjövägen där. Så att den här mattan, den var väldigt fin faktiskt där. Den är alltså ett minne från en ödegård, en ödestuga på landsbygden i Vallentuna kommun där. Jag minns en gång också, då var det väldigt varmt där och jag hade tagit av mig min Ultima Thule-tröja där. Eh, och sen när det började bli lite småkallt på kvällen där så kände jag att jag behövde ha den där på mig faktiskt. Men så jag stannade i cykeln och tittade så hade den ramlat av där och jag hade ingen jag ingen eh, lust att cykla tillbaka. faktiskt. Så det blev rätt så kyligt faktiskt. Så. Framförallt var det väldigt kallt också nere i Steningedalens naturreservat där. Fuktigt och disigt och dimma. Eh, man kunde knappt se kossorna Men sen man kom upp på, mot Sleipnegatan blev det varmare igen, eller varmt och varmt. Men det var ju ganska känt att Steningedalen är ganska fuktigt och blött, det bildas mycket dimma där faktiskt. Då jag ser bilder också här på Järnvägshistoriskt forum från Byvalla. Jag har cyklat dit en gång. Här är bilder från den 24 8 1963. Man håller på att växlar efter ankomsten från Långsötan här. Och eftersom det var ånglok så var det vissa procedurer som måste skötas. Man måste till exempel eh, vända på ångloken på en vändskiva i Byvalla. och man måste fylla på kol på klocket och el och vatten. Och jag minns att det gamla vattentornet i Byvalla är eh, fortfarande är kvar faktiskt, en vit eh, byggnad. Det var där man fyllde på vatten. Men hela bangården som fanns där har vuxit igen. Här ser man också att det går en dam där också. En ung dam förbi på den här grusvägen bredvid där. Så det var ju tre saker man måste göra. Man måste vända på ångloken och man måste också kola, fylla på kol och även fylla på vatten också på omlocket Man kan lägga ut en länk också på den här eh, bildserien här som är alltså taget 1963 och året efter lades den gamla järnvägen ner. Det ska dock sägas att man fortsatte, fortsatte med internväxlingen i Långsötan här med de här små ångloken inte den här stora linjeloken utan de små. De minsta loken, de fick sköta växlingen här. Putta vagnar hit och dit, fram och tillbaks på förmiddagarna och eftermiddagarna. Därför var ju spåren kvar också mellan lokstallet och eh, bruksområdet där. Och här ser man just bild tagen på den här gamla grusvägen här. Och man ser också att det var en skog alldeles i närheten av eh, bakgården och och alla dessa år så har skogen tagit över helt och är alltså precis på kanten till vägen nu. Så att där spåren gick, det är helt igenväxt av skog och träd och buskar efter alla dessa år. Och här ser man också att gubbarna håller på att backa ner tåget där. Men som väl består av en öppen godsvagn, en avlång personvagn och en täckt godsvagn med slutsignal. Man fick alltså backa tågen i Byvalla 500 meter i en skarp kurva i princip. Ja, det var väl en raksträcka på slutet fram till en stopp och eh, ner till själva stationen där. Jag vet inte om folk satt kvar i personvagnen och inväntade eh, så att de kom ner till Byvalla eller de klev av där och tog sig en promenad kanske på grusvägen ner till stationen. Och... Ja eh, så att man hade inga buffertar på godsvagnen där och in, ingen tryckluft. Eh, det var lokbroms som gällde och längre tillbaks var det långa godståg och bromspersonal som följde med på speciella bogeyvagnar med bromskur. Här ser man att man kommit ner till övergången i Byvalla där. Just det. Så det var i princip, först var det en skarp kurva där och sen gick det ner mot själva stationen. Och allt gods måste omlastas på den tiden. Det var ju olika spårvidder mellan statens järnvägar och den här järnvägen och där ser man också det gamla vattentornet där ja, just där och så kommer den här övergången och jag har ju dragit det här att eh, <clears throat> i Byvalla så finns det faktiskt ju ingenting eh, alls eh, kvar av det som har funnits där. Det var ett stationshus med, med stins och personal. Det var ett personalhus, <clears throat> det var ett lokalt ställverk. Det var flera spår och plattformar och även omlastningen också med gods där som måste lastas om. Och av detta finns ju absolut ingenting kvar. Förutom själva stambanan genom Byvalla så finns ett mötesspår. Man kan ha tågmöten där fungerar som en så kallad mötesstation. Och sen finns också ett teknikhus och en mobilmast eh, för ett kodat mobiltelefonsystem som ju utvecklades av Banverket där. Ja, det var kanske eh, Ericsson som gjorde det, men eh, det ersatte den gamla driftradion som hade legat på 468 MHz tror jag det var med någon pipton mellan samtalen där. Och sen kom då ett kodat system för järnvägen uppbyggt med master med röd lampa på toppen som ni säkert har sett. Och det systemet heter Mobisir. Jag minns också på Roslagsbanan där vid eh, Lindholmen så var det också då eh, sån här eh, mast med röd lampa på toppen där jag fotade ett tåg som passerade förbi där. Jag besökte ett antal stationer också på Roslagsbanan. Bland annat den här rostiga stoppbocken i Kårstam och jag cyklade alltså genom 16 kommuner där nere. För att jag hade inte cyklat på många herrans år och kom igång verkligen med cyklingen. Jag hade hittat flera cyklar, eh, hittat och även köpt cyklar. Så det var märkligt faktiskt efter alla år att man kom igång med en massa cykling och så. Och det finns också bilder vissa filmer också från eh, det här. Jag har ju till exempel filmat eh, eh Vallentuna sjön en gång där. Eh, och på den tiden var ju Roslagsbanan enkelspårig. Jag fick ju nämligen fightas med de här änderna där. vid den här vattenbäcken som rinner ut i Vallentuna sjön där. För jag kände att jag måste sätta mig och vila och äta lite kex och dricka lite saft och jag tror även att jag spelade in också med en MP3-spelare och eh, filmade helt enkelt. Eh, eller kanske fotade gjorde jag tror jag. Nej, jag tror jag filmade. De här änderna. De var ganska busiga och besvärliga och jag var tvungen att muta änderna med lite kex där och de började till och med slåss. En del änder satt på ett, ett ben där och halvsov och, och eh, ja, det var en försäklig massa eh, änder där eh, minne från Vallentuna, ja. Eh, jag tror det heter Kyrkviken va? Där. Det finns också ett naturreservat i närheten. Och på den här bilden så ser man just det här vattentornet som gränsar till grusvägen och det här tornet är fortfarande kvar, det är inte rivet. Men här var järnvägen kvar året innan den lades ner och gubbarna fyller på vatten i omloket. Här har man vänt på ångloket och kolat det. och nu är det vattenfyllning som gäller. Ja, vattentagning där och... Eh, uppdateras här och sen kommer det starta om och sen kommer det ta lite tid att få igång eh, program och sändningar så att, eh, det är inte så kul det här faktiskt tycker jag det eh, går ju på rutin och eh, jag, jag kan väl tycka att i en basutställning så ska man inte vara liksom en sekundvisare för samtiden eh, stå på hälarna det. Och vi får hela tiden komma ihåg att ett museum också är mycket, så mycket mer än sin basutställning och sina samlingar. Och eh, trött är man och så. Men, eh, Jag får avvakta vad som händer på skärmen här. Windows håller på att avsluta så här. Ifall ni undrar. Och det kommer ta en stund innan jag kan komma igång med alltihop följa vad som skedde på skärmen Dock ska sägas att den här uppdateringen är upphör eh, nästa år enligt eh, meddelande från Microsoft. Uppdateringarna, eh, supporten här. Windows 7 kommer inte upphöra nästa år. Så det är bara att följa processen och så tar det lugnt eh, vi har den 12 eh, juni 2019 resa till Sverigekanalen direkt. Ja, det skulle egentligen vara Studio Sleep där, men vi kör ju från D-datorn. Man kan inte sända om man ska hålla på och starta om datorer hela tiden, det går ju inte. Men vi eh, har i alla fall rengjort en del eh, ytor här på golv och så. så det blir mycket smuts och så måste göra det ibland. Den här mattan här inne är ju en av mattorna här inne är från en ödegård i Vallentuna kommun. Och så låg en kurva en eh, bit ifrån eh, Oppgården heter jag minns inte om det var en bondgård eller men eh, det var en ganska liten stuga och taket hade rasat in i det här lilla sovrummet också och det var något stort träd som hade knäckt hela taket där och ja, det var ingen som bodde där och dörren stod väl öppen och så. Det var ganska stökigt men jag hittade i alla fall en fin matta där. Stor är den och ren och fin var den faktiskt. Inte smutsig och så. Och eh, jag har ingen aning om vem det var som eh, har bott i det huset och så. Eh, från början, för att det var ju helt död där med ute. Alltså. Jag ville tömma blåsarna. Ja, jag fick ju rulla ihop den här mattan så att uh, eh, sätter den på eh, parkethållaren bak där så att den inte ramlade av. Det En stor fin matta faktiskt. Ren och fin. Eh. Där ser man vad man kan hitta. Ja, som sagt var på fredag kommer faktiskt sommarvärmen tillbaks en period framöver sen. Så att Snart så är det dags för mera sommarvärme. Men det är kanske lite småkallt på morgnarna. Så att, eh, för Långshyttans del så stod det väldigt bra ut faktiskt där eh, med, långt över 20 till och med på eftermiddagen. Det är alltså från och med fredag idag kanske det var 10 grader bara där. Så det var rätt kallt. och jag kan starta upp eh, en del av de här servrarna via en app i mobilen där. Vilket underlättar en hel del faktiskt. Men det tar sin tid här nu, så att nu får ni avvakta här. För de se att datorn befinner sig i en omstart här efter uppdateringar av Windows 7. Så att... Jag följer helt enkelt processerna på skärmen här och ser vad som händer. Men det kommer att ta en stund innan jag kan få igång. Men för sen ska ju Windows laddas och alltihopa. Man får inte ha för bråttom där. Eh, det tar sin tid det här verkligen. Men det upphör alltså från och med nästa år. Då blir det inte några mer uppdateringar. Det stod det förut här på dataskärmen från Microsoft i USA. Att det upphör supporten. Så att det blir inte mer, några mer uppdateringar från och med nästa år. Ja, det är viktigt att, det är viktigt att man låter Windows verkligen laddas eh, ordentligt där. Eh, så att man inte har för bråttom utan man ser att allt är normalt. Och ljudkort ska vara med och alltihopa där så att det är ju processer. Men det har man ju gjort så många gånger sedan tidigare så det är ingenting att bli uh, eh, upprörd över och så. Det är bara att följa vad som sker på skärmarna, hålla sig lugn helt enkelt. Och det får ta den tid det tar helt enkelt. Men eh, som sagt, jag har jag en, eh, en kontrollpanel här för Listen to my radio så att de flesta kanalerna där va på Listen to my Radio ligger eh, färdiga här i en app i mobilen. En kontrollpanel så att jag kan ju starta upp mycket lättare via mobilen. Men det gäller dock inte alla kanaler samt inte kanalerna på myradiostream.com eller caster.fm. Där måste jag gå in. De har inga appar då. Dessutom är det gratiskonton också där. Så att eh, man måste sköta det via datorn. Oj, klockan. Jag köpte ostbågar idag, men de börjar bli lite hårda här faktiskt. Påsen har legat öppen här så att... Eh, ja. Och lite myggbett och så, men... Eh, man har ju fått eh, rutin på det här med internet och datorer och så genom alla dessa år här faktiskt hållit, hållit igång jag har väl varit uppkopplad sedan eh, ja det måste vara 97 faktiskt faktiskt där så att eh, ja 97 2017 2017 var det väl 20 år då 18 och 19 ja det är väl 22 år då har hållit på med internet här måste det vara men då gick det väldigt sakta. Det var så här litet modem och så här, och, eh, telefonuppkoppling där via Flashback kanske. Ja, det gick sakta verkligen. Och det var aftonbladet.se som var den första sidan jag kom in på och det gick ju väldigt långsamt. Jag tror det tog fem minuter att ladda alla bilder och så. Det var så låg fart också så att om man skulle se någonting i den där Real Player-spelaren så hängde inte munnen med. Man hörde ju en röst men det var ryckigt och så. Med sådana låga hastigheter naturligtvis. Sen fick jag ju eh, ADSL från Telia där och då blev det väl eh, jag tror det var 60 megabits per sekund var det väl tror jag. Nej, nu ljuger jag. Det var 24. Ja, maximalt 24 var det. Och det var viss skillnad där, faktiskt jämfört med det första modemet. Det låter inte så mycket med 24 men det var en stor skillnad faktiskt. Då, laddade sidorna hyfsat bra. Det var lite avbrott ibland också faktiskt där. Gick man veta. Och eh, då låg det nere några timmar och så. Men betala skulle man göra faktiskt då. Det kostade 975 kronor för ett kvartal faktiskt. Och sen när Telia började skicka dubbla räkningar så eh, ringde jag och ville säga upp det där. Och då fick jag skicka ett brev till Kalmar, sa de. Vi skickade ett personligt brev med namnunderteckning och begärde uppsägning av avtalet. Jag har fortfarande kvar det där modemet någonstans i källaren. Ett höghastighetsmodem där från Nokia tror jag. ADSL där. Och jag tror man har avvecklat också ADSL-stationerna här i Hedemora kommun och andra kommuner också. Man kan inte få ADSL längre. Eh, de stationerna är ju då stängda. Så att det är bra med fiber och fast eh, uppkoppling. Men så var det inte från början och sen fanns det flat rate också. Man fick betala 600 kronor minns jag och då kunde man vara uppkopplad dygnet runt med ADSL-modemet. För 600 kronor per dygn. Det hette flat rate. Men så fick man ju betala telefonkostnad per varje minut. Zачем вам сон? Ja, det är många år sedan det faktiskt. dricker ganska mycket vätska och blåsan är lite besvärlig när man sitter så här eh, på stolarna. Så att det blir ganska mycket. Jag måste eh, tömma blåsan här eh, på plats och det beror på att man dricker ganska så mycket vätska här. Mm. Jag ser på kanal 12 här. Jag tror att det är polisen i England som ah. stoppar eh, busarna ute i eh,